toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Myslím si, milí naši poslucháči, pričom vás samozrejme veľmi pekne vítam pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Hodina Vlka. Myslím si, že nebudem ja ďaleko od pravdy, keď skonštatujem, že neprejde pomaly deň, aby sme vás v rámci ktorejkoľvek relácie Rádia Slobodný vysielač nevarovali pred hrozbou menom progresivizmus aby sme vás nevarovali pred progresivizmom ako pred vysoko netolerantnou a nenávisnou ideológiou, ktorej nebezpečnosť spočíva predovšetkým v tom, že sa tvári v teoretickej rovine presne opačne, než koná v rovine praktickej. Teda inými slovami, jej nebezpečnosť spočíva predovšetkým v tom, že síce veľa a často hovorí o záchrane demokracie a ja neviem, o tolerancii, o rozmanitosti a o ľudských právach a tak podobne, ale v skutočnosti je práve táto ideológia smrteľnou hrozbou pre demokraciu, pretože nerešpektuje iný svetonázor, ale chce ľudí prevychovať na svoj obraz. Ja si samozrejme uvedomujem, že som začal teraz z hurta a že tieto moje slova sa samozrejme nestretávajú so všeobecným uznaním. Samozrejme je mi jasné, že existuje veľká skupina ľudí, predovšetkým v slovenských pomeroch ide o voličov progresívneho Slovenska, ktorí by s týmto mojim konštatovaním hlboko, že hlboko nesúhlasili, ale uh, uh, aby som však tieto moje akoby jednoznačne kritické slova trošku možno korigoval, a nevyplašil okamžite všetkých potenciálnych poslucháčov, povedzme z tzv. druhého brehu, lebo aj takí nás môžu počúvať a už viackrát zaznelo, že máme z toho radosť, keď, nám aj, keď nás aj tento druh poslucháča počúva. Tak aby som teda ich hneď neodplašil, tak ja tomu teda, k tomu jedným dýchom dodám, že ten spomínaný progresivizmus, on, pred ktorým dnes varujeme, on vyrástol z niečoho, čo bolo pôvodne veľmi dobré, cnostné a pre rozvoj spoločnosti, treba povedať, že je potrebné. Čo má teraz celým tyto konkrétne na mysli, tak e, to nech dopovie za mňa niekto iný, kto býva inak mimochodom častým aktérom úvodom týchto relácií, reči o sofiologovi Emilovi Pálešovi, ktorý, ako viete, má u nás v rádiu svoju reláciu e, pod názvom Dnina niť. A je tomu zo pár mesiacov dozadu, ako sme práve spolu s ním odvysielali taký 5-dielný seriál, v ktorom sme hľadali odpoveď na to, že čo je vlastne podstatou progresivizmu. No a v jednej z týchto relácií zaznelo aj to, čo sa vám vlastne práve chystám pustiť, teda to, že progresivizmus nám sem nespadol len tak z čista jasná, z ničoho nič, z neba, ale že mu teda naozaj niečo predchádzalo a to niečo, čo som označil za dobré, poctivé a, a potrebné, sa volá liberalizmus. Takže dajme si pár myšlienok od teda na úvod od spomínaného Emila Páleša. Pôvodne ten liberalizmus bol dobrý. Pri koreňoch toho progresívneho liberalizmu je zakopaný a zabudnutý ideál dôstojnosti človeka. Keď ten duch odíde, lebo, lebo prejde jeho doba, že už sa zmení duch času, alebo pretože ľudia s ním strácajú spojenie, tak vlastne do tých fóriem, ktoré vytvoril, tak tam zostanú tie vonkajšie formy, tie hesla, tie inštitúcie. A tam sa nasťahujú vždy démoni, ako keď nejaký živočích zanechá ulitu po sebe a tam sa nasťahuje niekto iný a býva tam, povedzme ako krab pustovník. Oháňa sa tými heslami je, ujme sa vedenia nejakej, nejakých inštitúcií sociálnych, ale ten, kdo to vnútri riadi, to je ta motivácia, že on to používa už iba na to, aby nejako hlúpo sebecky, čiže vlastne začne zneužívať všetky tie heslá, ktoré majú ale veľký kredit ktoré prebojovali nejakí ušvachtilí ľudia a tak ďalej. Toto, toto sa deje, na toto my musíme dávať pozor. To sa deje s každou ideológiou. No a tento liberalizmus teraz je nejaký praideál v úpadkovom štádiu, e, kde dávno zabudol svoj zmysel u týchto ľudí. Veď pôvodne ľudské práva, humanizmus, tak ľudské práva boli pôvodne niečo úplne opačné. Všetko je naopak. Pôvodne to boli pasívne Eh, práva to bolo ži a nechaj žiť. To bolo, že máš, máš nechať človeka na pokoji, aby hľadal životné šťastie vlastnou cestou. Čiže on má právo na to, aby si ho neveznil, nezabil a neprenasledoval, pretože má povedzme nejakú iné vierovýznanie alebo že sa chce odsťahovať do inej krajiny, lebo chce žiť inak a tak ďalej. Máš ho nechať na pokoji. Na to mal človek právo. A Teraz, veď je to opak, veď teraz pod ľudskými právami sa dožadujú a vynocujú si pozitívne práva. Že ja mám dostať dom, peniaze, prácu, všetko mám, na všetko mám nárok, lebo, nie, lebo som človek. Tak a kto to zabezpečí Marťania? Veď to znamená, že musím zotročiť druhých ľudí, veď oni, oni musia na mňa pracovať bo ja mám na všetko právo a nemám žiadne povinnosti. No to je presný opak. Teď, že to znamená, že idem proti práv, ľudským právam druhých ľudí, že oni nemôžu žiť svoj život, lebo ja mám na nich obrovské nároky, že som Černoch v 18 mám dostať 2 milióny dolárov na ruku a to len na začiatok a, to, a potom dlhý rad výhod daňových, by, by, by, bývania a tak ďalej. Čiže my jsme pri opaku toho, čo bol pôvodne ideál liberalizmu. Tolerancia rozmanitosti. Veď pôvodne to malo pozitívny zmysel, keď boli genoti vo Francúzsku. Tak išlo o ochranu nejakých dobrých hodnot. Oni napríklad o protestanti robili vedu. Však veda je protestantská Počet Nobelových cien je priamo úmerný percentu protestantského obyvateľstva po celé 20. storočie. Katolíci ich vyhnali, oni utekali e, proste do tých protestantských krajín a, a s nimi aj tá vysoká veda a schopnosť myslieť. E, takže v katolických krajinách kvôli tej netolerancii iného náboženstva im zanikla vlastne veda do veľkej miery. Čiže tá rozmanitosť musí mať zmysel, že ja chcem urobiť priestor, aby mohlo vzniknúť niečo s ušlachtilým úmyslom, že nebudem to potlačovať kvôli kvajšautovaniu ľudí, ale veď teraz to má úplne opačný účel. Teraz pod heslom rozmanitosti roznožujeme samú nízkosť. Veď <laughs> konkrétny obsah toho, že ktorá rozmanitosť sa chrání, veď to sú samé zvrátenosti iba to sa chrání a nebodaj chceš byť rozmanitý ušvachtilým spôsobom, okamžite dostaneš po prstoch že si rasista, fašista, taký fob, hen taký fob. To nesmieš. Čiže úplný opak, inkluzivita. No to bolo pôvodne že nemám vylúčiť schopného človeka kvôli nejakej skupinovej identite dogmatickej, že ja neviem, mám schopného e, finančníka, poviem, no na, nemôžeš byť, lebo ty si žid a vylúčím ho. No tak si tým poškodím, že vyženiem schopného človeka preč. Lenže dnes je to naopak. Dnes pod inkluzivitou sa myslí, že si musíš vziať neschopného, napríklad na univerzitu alebo do vedenia nemocnice, aby si splnil rozmanitosť nejakú samoučelnú. No na čo je taká rozmanitosť? To znamená, že ten vývoj tej idei každej je taký, že keby Páleš žil v 19. storočí, tak som čo? No tak som s nimi, lebo bol by som antirasista a bol by som vouk. Prečo? No lebo veď keď, keď my Černocha odchytíme v Afrike, unesieme ho, e, dáme ho na nutené práce do, do, na plantáž, tam ho ten majiteľ zbije, alebo třeba zabije, keď je neposlušný. Prostě toto ignoruje ľudskú dôstojnosť a preto by som bol antirasista. Ale my jsme v 21. storočí a preto dneska som anti-antirasista, pretože antirasismus je dnes škodlivá ideológia, ktorá škodí všetkým, lebo je to len nenávistná reakcia, ktorá je úplne podobná tomu, čo ju vyvolalo, je to len tužba po novom otroctve, to je len rasizmus náruby. No, tak ako ste počuli, milí naši poslucháči, aj z tohto krátkeho úrivku z trojhodinovej relácie, ktorý som vám pustil, je teda očividne zrejme to, o čom som hovoril, a síce, že v mnohých našich reláciách varujeme dlhodobo pred progresivizmom ako pred nebezpečnou ideológiou a myslíme tým to, že ide o zvrhlú podobu dobrého a správneho liberalizmu, ktorý mal a samozrejme dodnes má svoje mimoriadne opodstatnenie. Progresivizmus je však spotvorený akoby pokračovateľ, ktorý v skutočnosti popiera všetko, čo hlásal ten poctivý liberalizmus. Vy, milí poslucháči, Iste už v této chvíli po týchto mojich úvodných slovách zřejmě celkom správně tušíte, kam ja vlastně celým týmto mierím a prečo som začal uh, eh, takouto sťabiť trošku okľukou. už v Spojených štátoch amerických došlo v týchto dňoch k ďalšej strelbe, k atentátu. A čo sa stalo? Už tak po zásahu do krku podľahol zraneniam známy americký konzervatívny aktivista Charles Kirk. Gulka ho zasiahla práve počas toho, ako na, na verejnej debate na Utah Valley University v meste Orem odpovedal na otázky o rastúcich počtoch masových strelieb spojených s nenávisťou či s netoleranciou. Ako sa neskôr ukázalo, spúšť pušky stláčil 22-ročný muž menom Tyler Robinson. Strelec bol podľa dôkazov a svedkov sfanatizovaný a zradikalizovaný odporca republikánov, mal blízko k progresívnej lavici – a mal vzťah s chlapcom, ktorý sa hral na dievča a prechádzal tranzíciou a s někým transsexuálom. Ako dodáva známy slovenský komentátor Dag Daniš, slovom išlo o, ukážkového, o, o ukážkový produkt dúhových a transrodových kampaní. Hoci teda náčelníci progresívneho tábora okamžite prišli s tézami, že je to Beloch, konzervatívec, republikán, kresťan, Skutočnosť je však taká, že okrem toho, že je Beloch sa z ich tvrdení napokon nepotvrdilo nič. No a teraz to hlavné, čo bude dôležité z hľadiska našej dnešnej diskusie. Po tejto nehanebnej vražde sme opäť svedkami toho, čím sme si napríklad my tu na Slovensku prešli už pri pokuse o atentát na premiéra Roberta Fica. Podobne ako vtedy, aj dnes počúvame, že tá streľba je dôsledkom nenávisti v spoločnosti, teda nie, že je to dôsledok nejakej konkrétnej kon, konania nejakej konkrétnej skupiny, nie, že je to teda akoby dôsledok komplet všetkých Uh, ja neviem, názorových prúdov, ktoré sa tu vzájomne linčujú a bijú medzi sebou. Takže to je vlastne také niečo, že všetkých nás to trápia a nikto za to akoby priamo nenesie zodpovednosť že je to teda dôsledok nenávisti v spoločnosti. Počúvame, že e, nemožno nejako jednoznačne teraz vyniť z tejto tragédie niekoho konkrétneho, lebo vlastne, ako už bolo povedané, zradikalizovaní sme tu všetci. No a opäť počúvame aj to, ako sa vlastne táto tragédia teraz zneužíva na vyvolávanie nenávisti k istej názorovej skupine. V tomto prípade ako sa to vraj celé zneužíva voči progresívcom a voči ľavici. No a podobne ako pri Ficovi, aj pri Kirkovi počúvame, že si vlastne, no, tak trošku, ale že ani nie trošku, ale že aj dosť veľmi, že si vlastne za to celé môže sám, lebo, no lebo viete, že však kto se vietor, tak zložne búrku, No, že on bol taký vlastne provokoval a, a bol netolerantný. A no, to, no, ako pro, pri tom Ficovi, no proste viete, no keby nebol býval taký, tak nikto po ňom nestrieľa. No. no a v podobnom duchu sa vyjadril vo verejnoprávnej relácii, konkrétne to bola relácia do kríža, aj bývalý europoslanec eh, Boris Zala, tak Dáme si ešte aj jeho na úvod, nech máme všetky tieto veci teda pekne pokope. Ak sa niečo podobné stane a je to kdekoľvek na svete, tak samozrejme tie verejné a politické síly, ktoré stoja za tým človekom, ktorý sa stal obeťou, tak samozrejme to budú z toho vytvárať politickú zbraň. To je bežná skúsenosť, ktorú si môžete pozrieť nie za posledných 100 rokov, ale za posledných 300 rokov. Každá takáto vražda je využitá tou stranou, ktorej obeťou bol, bol e, ten príslušný človek, tak to použije ako svoj, svoj nástroj na propagáciu teda svojich, svojich, e, svojich vecí a svojich názorov. No áno, On zápasil proti nenávisti z toho jeho úhlu pohľadu, ale pre tých, ktorí mali iný názor a iné videnie sveta, boli jeho názory nenávistného charakteru, pretože útočil na isté skupiny ľudí, na isté názory a to nemusia byť len, len povedzme transrodoví ľudia alebo LGBT komunita. To môžu byť napríklad aj odporcovia zbraní kde, kde Kirk presadzoval to, že je to základné americké právo a všetky obete za to stoja, aby sme si toto právo na zbraň zachovali. No a tí, ktorí sú proti tomu, aby zbraň bola niečo, čo e, je základnou výbavou amerického občana, tak tí to pokladali ako za provokatívne, nenávistné voči tým, ktorí, ktorí bojovali proti tomu, aby tie zbranie neboli súčasťou americkej scény a nehovoriac o tom, čo si mysleli napríklad rodičia rodičia stoviek a stoviek detí, ktoré na amerických školách e, fanatici rôzneho druhu postrieľajú len preto, že môžu vlastniť zbraň. Takže tie uhly pohľadu môžu byť e, rozdielne. Bolo pár hodín potom a netušilo sa o tom, kto je, kto je vrah a už vôbec nie o nejakom pozadí alebo ideológii alebo názoroch toho vraha. Inak pochybujem veľmi o tom, akú má ideológiu 22-ročný chlapec, ale dobre Eh, Donald Trump, prezident Spojených štátov amerických, okamžite povedal, že to bol útok radikálnej lavice a že urobí všetko preto, aby radikálna lavica v Amerike nemala miesto. A takýchto výrokov si nájdem 20, keby som si ich chcel zaznamenať. Počúval som debaty medzi napríklad strategistami republikánskymi a strategistami demokratickými. A môžem vybrať výroky, kde práve demokrati hovorili o tom, že je treba opačne nezneužívať túto situáciu a vytvárať skôr priateľské a argumentatívne vzťahy a republikáni boli radikálni v tých vyjadreniach. Tých výrokov môžem nájsť desiatky. No, v podstate, tak ako ste počuli, nám z toho vychádza asi jedno a síce, že vlastne je to celé ďaleko komplikovanejšie, ako sa to na prvý pohľad zdá, lebo vlastne tak ako nám to povedali mainstreamové média, lebo vlastne bol Kirk provokatívny extrémista a vlastne, vlastne fašista. Známy slovenský publicista, vysokoškolský pedagog Eduard Chmelár, ktorého tu tiež často citujeme, napísal status na Facebooku, ktorý nese názov Requiem za fašistu. A v tomto svojom diele, teda okrem iného uvádza, niečo ešte z toho zacitujem, Smútok, a zdesenie z atentátu na oca dvoch malých detí by nám nemali zakaliť úsudok, aby sme si nedokázali uvedomiť, že Kirkov mediálny obraz je neprimerane zidealizovaný. Charlie Kirk nie je žiadny mučeník za pravdu a slobodu, ako ho charakterizoval Donald Trump. Bol polarizujúcou osobnosťou, ktorá rozpútala rasovú vojnu, povzbudzovala genocídu palestínčanov v Izraeli a pomáhala nastolovať novú éru fašizmu. Paradoxné je už to, že Charlie Kirk zomrel na to, v čo tak vášnivo veril, na právo druhého dodatku ústavy USA umožňujúceho Američanom nosiť zbrane. Kirk bol takým fanatickým stúpencom tohto práva, že na verejných zhromaždeniach hlásal, že všetky tie tisíce mŕtvych, ktoré zostali po strelbe na amerických školách, stoja za zachovanie tohto ústavného dodatku a sú jeho nevyhnutné obete. Ako kresťanský sionista bol veľkým stúpencom izraelskej zahraničnej politiky a obhajoval genocídu v Gaze. Nie, hovorí Eduard Chmelár, nie Charlie Kirk nebol nejakým oslňujúcim bojovníkom za slobodný názor, v skutočnosti iné postoje, ktoré nezodpovedali jeho svetonázoru, agresívne znevažoval a potláčal, propagoval nadvládu bielej rasy a nenávisť voči ľavičiarom, pristahovalcom a menšinám. Bol kľúčovým organizátorom zhromaždenia, ktoré vyvrcholilo 6. januára 2021 útokom na kapitol. Otvorene podporoval fašistické a autoritárske režimy, genocídu, etnické čistky, nenávidel menšiny, obviňoval ich za všetky problémy svojej krajiny, obhajoval dokonca pedofilov a jeho otvorený rasizmus bol zvrátený až patologický. Americká krajná pravica zavraždenie Kirka okamžite politicky zneužila. Hoci o motivoch páchateľa ešte nie je nič objasnené, Donald Trump obvinil za zodpovednosti za atentát demokratov a ľavicu a prislúbil opatrenia voči nej. Miliard žiadan Elon Musk, ktorý sa v Trumpovej administratíve nepreslávil pomocou ľuďom, ale zdvihnutou pravačkou pohotovo tweetoval, ľavica je stranou vraždy a tak existujú oprávnené obavy, či sa Kirkova vražda politicky nezneužije podobne ako za Hitlera podpálenie Reichstagu. Koniec citácie. Nuž, dlho by som, milí naši poslucháči, mohol takto pokračovať, ale uh, treba sa už dostať k pointe toho, o čom by sme sa dnes večer radi pozhovárali. Vražda Charlesa Kirka otvára totiž viacero otázok. Napríklad tú a veľmi dôležitú, či bola alebo nebola progresívna ideológia v skutočnosti tou, ktorá stlačila spúšť. A potom sú tu aj ďalšie otázky, kam nás teda doviedla snaha vylúčiť nevhodné názory na okraj spoločnosti a foltínovsky povedané vykopať širokú hrázdu okolo tzv. padlých v informačnej vojne. Viete, všetkých tých dezolátov, ktorých treba někam odpratať. No a potom sú tu aj otázky toho druhu, že čo bude vlastně teraz ďalej s progresivizmom? Či je naozaj pravdou, že, že progresívci a ich e, spojenci už nie sú e, na takom tom výťaznom pochode, ktorý z nich mal urobiť vedúcu silu v spoločnosti? Či je pravdou, že Naopak sa derú dopredu tí, ktorí mali podľa pôvodných plánov skončiť v izolácii, teda národné a konzervatívne sily. No a samozrejme tlačí sa rovnako na jazyk aj otázka, čo bude teraz so Spojenými štátmi americkými potom, ako tam po atentáte vyhlásil Donald Trump vojnu radikálnej lavici a, a už vidíme prvé výsledky tohto upratovania v úvodzovkách v podobe ľudí vyhodených z práce, ktorí schváľovali, respektíve ospravedlňovali túto vraždu. Uh, tam naozaj stojí za zváženie otázka, že či sa to teraz pre zmenu nepreženie na druhou stranu. A tak či to teraz nebude pre, pre, preháňať ten konzervatívny tábor. No už tak, ako sami počujete, tých otázok sa tlačí názik naozaj veľmi veľa, pričom času, ako tiež veľmi dobre viete, v tejto našej dvojhodinovke slova a hudby chronicky málo. A to vždy tak je. A to sme si ešte, <laughs> ani nehovorím o tom, že to sme si ešte vlastne trúfli navyše aj na druhú tému, ktorú by sme dnes asi radi okomentovali a to sú tie ruské drony v Polsku. Aby som bol teda úprimný, já si vôbec nie som istý tým, či sa nám tento náš ambiciozný plán dvoch tém dnes podarí naplniť, ale aby teda aspoň vznikla šanca na to, že ho možno zrealizujeme, tak ja teraz už s týmto svojím dlhočizným úvodom končím a idem rovno privítať môjho reláciového kolegu Parťáka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA, samozrejme Vočka, ktorý je už na našej Teamslinke. Príjemný dobrý večer dopozne Vočko. Eh, děkuji za přivítání, Božku. Zdravím tebe z Plzně do Pánský Vystrice. Dneska jsem měl opravdu dlouhý úvod. Já jsem nevycházel s údivu nad tím, Eh, co říkal ten váš bývalý europoslanec Zala. Mm. A eh, tím jim rozporu s tím, co já mám otevřený teda před sebou. A eh, te opravdu nakonec se citoval Eduarda Chmelára. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano, a to iba část toho jeho. Keby som tě citoval celého, tak komplet celý komentár je v takomto duchu ne, eh, eh, celé, jo. Čili on nazývá Čárního eh, Kirka, nazývá fašistou, rasistou a tak dál. No, no, je to tak, Bol jo? to prostě, jako to on nazval, re, rekvien za fašistou, za fašistou. Tak, tak, také slovo použil, ano, ano. Tak to mě teda Eduard Nár eh, jako překvapil a velmi nepříjemný. Ale to není důležitý. Důležitý je to téma, který jsme si zvolili, eh, který je velmi, e, má mnoho vrstev. A důležitý taky je, že já mám dneska pro tebe i posluchače překvapení. Já tady, jo, já nejdřív teda přivítám posluchače a posluchačky, tak jako vždycky, jak se hmm. to patří. Takže eh, pozdrav tobě do Bánský Bystrice, pozdrav všem e, našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača a e, hodiny Vlka zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A dneska Dneska tady budeme ve třech, to není zase až tak velký chvíli, teda. To není zase až tak velký překvapení, ale e, já si dovolím uvést na e, vlny svobodného vysílača asi nejmladšího e, respondenta, který kdy ve svobodném vysílači vystupoval. Jedná se konkrétně o mého vnuka, v, eh, kodový, eh, v kódu na to hříbek, tak jako já jsem v kódu na to vlk. Eh, proč jsem si ho vzal? Protože když jsme se o tom bavili, tak jsme oba dva konstatovali, že až do atentátu na Charlieho Kirka jsme neměli o e, této osobě sebe menší povědomost. Nevěděli jsme, že existuje, nevěděli na to, aby jsme věděli, čím se zabývá, co říká a jakým je fenoménem ve Spojených státech. Eh, eh, můj nuk Hříbek, tak to 16 let, 2 metry vejšky, druhý ročník střední školy, který se právě chystá do tanečních. Takže má úplně jiný starosti, eh, zajímá ho spousta věcí a jestli ho něco nezajímá, tak je to politika. V jakékoliv formě. A politický člověk. No a jak to souvisí s dnešním vysíláním? Já jsem se připravoval odpoledne na tuhle relaci a hledal jsem něco něco ohledně e, právě Charlie Kirka a to, toho, co hlásal a tak dále. A on přišel navštívit svého starce a hmm. E, ze zdrobilosti se zeptal, co dělám a proč to dělám. Já jsem říkal, no večer budu vysílat o čem o Charlie Kirkovi. A on se na mě podíval a říkal, ty budeš vysílat o Charlie Kirkovi eh, jako bylo to takový, jako ty <laughs> budeš něco eh, koumat umělou inteligenci, jo, to je takový prostě <laughs> eh, ve smyslu let za opicema a to jsi mě teda dostal. A já jsem na něj koukal a napadlo mě přesně to samý. Ty, který, který eh, o politiku nezavadíš, nezajímá tě to, tvojí generaci taky ne, Eh, když se ptám, o čem se bavíte, tak eh, je to, jsou to věci, které mě v tvém věku eh, dost často ani nenapadly. I spousta věcí, které mě teda napadly, ale a dělali jsme. Ale e, obrovský záběr něčeho, co, co já prostě, co jde mimo mě. A proto jsem, e, začal jsem s ním takový dialog, kdy jsem zjistil, že on o Charlie Kirkovi opravdu ví, že e, není není znalec. Ale je apolitický. A o Charlie Kirkovi věděl, o jeho aktivitách taky. No a mě to začalo zajímat. A proto jsem ho pozval a chci s ním ten dialog, který jsme měli odpoledne, v podstatě zopakovat. Protože, protože je signifikantní, že Charlie Kirk asi nebyl žádný ořezávátko. Hmm. Když student druhého ročníku střední školy v Plzni který ho politika nezajímá, o něm ví a nějakým způsobem se o něj začal zajímat. Čili to, z toho dovozuju, že Charlie Kirk nebyl fenoménem jenom Spojených států a jeho příznivců a nepřátel, ale že to byl zřejmě globální hráč. Jsme v úplně jiné situaci, Borisku, než jsme se nacházeli my dva. Hmm. Čili proto jsem, ho, proto jsem ho pozval s tvým dovolením, No a teďko, teďko bude to krátký, bude to maximálně 10 minut. Jo, no, kým začnete, ja len teda poviem, že sa samozrejme veľmi teším z tejto, že, že sa to teda podarilo, my sme sa pred reláciou o tom bavili, že skúsiš ho ukecať nejakým spôsobom a je, to je fajn, že je tu s nami. A, lebo ja som práve aj tú reláciu, vieš, chcel začať, začať presne tým, že naozaj za seba, keď poviem, ja mám pocit, že naozaj tú politiku teda sledujem aj v zahraničí, aj doma, ale Pravda pravduca je taká, že keby niekto nebol zabil Charlieho Kirka, ja do, dodnes o tom človeku neviem, že vôbec nič, ale že absolútne. A chcel som sa ťa na úvod, <laughs> na úvod spýtať, že si na tom podobne ako ja. A bolo mi jasné, že mi odpovieš, podľa mňa rovnako, že, že absolútne nikdy si o tohto človeka prostě ani len nezavadil, že podobne ako ja, si sa nemal ani ako k, ne, k nemu dostať, prostě, že vůbec som si ho nesledoval. Takže, takže z tohto hľadiska je to podľa mňa, že úžasné, že, že ti takáto vec napadla že, a že vlastne takouto zhodou náhod vlastne vznikla takáto možnosť mať, mať tu dnes teda mladého človeka medzi nami, tvojho vnuka, ktorý očividne teda toho Charlieho na rozdiel od nás, hoci sa o politiku nezaujíma, sledoval. A to bude zaujímavé, že vlastne, že, že prečo? No ale to už teda nechám na, na, na dialogu a z dvoch. Dobrý, takže začínáme. Tudíž eh, já jsem tě představil hm? a čili druhý ročník střední školy, spousta zájmů, žádná politika. Sedí to? Je to tak, jako na politiku, ať už na českou nebo na tu mezinárodní se teda jako vůbec nedívám ale co se týče Charlieho Kirka, tak to jsem viděl prostřednictvím uh, sociální sítě, teda konkrétně Instagramu. Ještě bych chtěl teda na pravou míru uvíct jakoby to slovo sledování, že není jako, že bych ho sledoval prostě každý den, ale je to spíš ve smyslu, že čas od času uh, tak jsem o něj zavadil právě jako v krátkých videích, právě na tom Instagramu, a tam jsem jakoby často uh, viděl jeho jakoby rozhovory jak on má takovou tu eh, často, takový ten častý styl rozhovorů, jak jakoby zve lidi k mikrofonu a debatuje s nima, tak to mě právě jakoby, dejme tomu, zaujalo a bral jsem ho teda ne úplně jako politika, spíše jako právě influencera a řečníka, jo. Takže asi tak bych to uvedl, no. Eh, jak dlouho, eh, kdy jsi od něj zavadil prvně? No, Řekl bych, že to bylo tak rok, možná dva roky zpátky, nepamatuju si to přesně, ale od té doby tak nějak jako o něm mám povědomí a čas od času právě ho vidím na sociálních sítích, no. Eh, je nějaký český politik nebo evropský politik, kterýho by si sledoval, dejme tomu rok nebo dva, který by tě, který by tě aspoň trochu zaujal jako Charlie Kirk? No, myslím si, že v podstatě ne. Samozřejmě o, jako náhodně, tak taky jsem jako občas objeví různý ty videa. Hlavně teda na takový ty bizarnosti typu, co teďka je o, v rámci kampaně, že jo, na volby, tak třeba Tomio Okamura, jak uh, názorně ukázal, jak křovinořezem pořezá státní dluh, tak takovýhle bizarnosti to občas uh, dojde i ke mně, ale že aktivně bych někoho sledoval, to vůbec. Čili Charlie Kirk byl pro tebe persona, který stálo za to občas věnovat nějaký čas. Jo. Zatímco, mě... zatímco řadový politik ne. Hmm. Mně, mně se teda na něm hlavně líbily ty jeho rozhovory. Eh, tady jsme slyšeli, Eduard Chmelár, to je pro tebe prázdný jméno. Je to, je to hmm. přední slovenský komentátor, velmi respektovaný. A ten ho označil za rasistu a e, fašistu. A dokonca člověka, který podporuje pedofíliu a niečo, úplně nejhorší věci vytěl, že, že odporné, že hnusné. Zaznamenal si něco takového? No, tak já ještě musím říct, prvně než se do té otázky pustím, že většinou ty videa pocházely z jeho Instagramového účtu, takže tam dával jakoby ty svoje highlighty, co sám on vybral, což možná může ovlivnit jakoby ten můj uh, pohled na něj, ale co se týče teda konkrétně otázky, tak já jsem ho viděl uh, třeba člověka, který zastával názor, dejme tomu, že Americe prosazoval názor teda, že americké uh, eh, vysoké školy tak jakoby jsou ve vysokém procentu případů spíš k ničemu, než že by byly dobrý, že to stojí hodně peněz, že lidem říkal, ať prostě, že ten čas můžou využít jinak. A taky vím, že prosazoval hodně téma teďka, jak je prostě celosvětově známý, že jo, gendry a tak, tak uh, s tímhle tak uh, byl zastáncem toho, že jsou jakoby dvě pohlaví a to bylo asi úplně to nejhlavnější, co v těch jeho diskuzích takhle virálních zaznělo. Eh, zeptám se ještě dál, si apolitický, tak jako vy, naprostá většina tvojich vrstevníků, jsi jediný v okruhu svých známých, eh, kdo o Kirkovi věděl a kdo mu věnoval nějakou pozornost? Tak já si myslím, že mezi kámošema se určitě najde někdo, kdo ho sledoval, v podstatě na mojí úrovni, jakoby sledoval ho čas od času, rozhodně ne aktivně, ale vím, že o, něj, eh, o něm měli povědomí. Co si myslíš o tom, o tom chlapíkovi, co ho zastřelil a o motivech, proč ho zastřelil? No, já v podstatě vím jenom, jakoby, kdo ho zabil. Asi si dokážu představit, proč to jakoby, udělal. Prostě nesouhlasil s, s, jako, s jeho názorama, ale v podstatě víc o tom nevím. No. Jak už bylo řečeno, o politiku se moc nezajímám, takže tohle, tohle už jsem jako tak, když to řeknu, blbě nechal vlavat. Ale ještě k té vraždě, k tomu atentátu, tak bych chtěl říct, že v podstatě i hned, co se to stalo, ono se to teda jakoby stalo, že v Americe, takže u nás v noci, ale hnedka jakoby v podstatě, co jsem se probudil, tak jsem otevřel že, Instagram a první, co na mě vybavilo, byla právě eh, vražda toho Charlieho Kirka. Budeš teďko pod dojmem eh, vraždy Charlieho Kirka sledovat politiku víc, nebo to zase, zase necháš být? <laughs> Myslím si, že v podstatě to zase nechám být, když se objeví nějaký takovýhle zase jako zajímavý chlapík, tak asi čas od času se na něj podívám stejně jako tady u Charlieho, ale politika mě zatím nebere. Zatím jsem nepřišel na to. Mne by tohle stačilo. Borisku, chceš je, se zeptat? Iba jedno, ja iba jednu otázočku mám, ak teda dúfam, že môžeme si týkať, že ne, nebudem však, <clears throat> hoci sme sa teda nikdy nevideli, ale mňa by len jedna je zaujímala, keď hovoríš o tom, že to bol zaujímavý chlápik, však keby nebol zaujímavý, tak ho, tak ho určite nesleduješ, ale že, že či, čím bol zaujímavý pre teba? Že, čo bolo na ňom to také akoby, že iné, že že si povedal, že tomuto človeku akože budem venovať svoju pozornosť, aj svoj čas, aj si ho čas od času na tom mm, prostě už nemá nikde pozriem, či TikToku, či kde, že čím bol on pre teba prostě zaujímavý, iný ako ty ostatní. Ty politici sú pre teba nudní, ty prostě tých nesleduješ, ale že te, tento bol něčím akože špeciálne zaujímavý pre teba. Tak čo, čo bolo na tých, ako keby tých jeho debatách, to zaujímavé, čo ťa, čo ťa na tom priťahovalo, že kvůli čomu si, kvůli čomu si ho vlastně sledoval? No, mně se na něm e, líbily asi nejvíc ty schopnosti, co se týká právě uh, e, jakoby těch jeho akcí, jak právě mluvil s ostatními lidmi, tak to jeho řečnictví, to tím, jakoby ten styl, jaký mm. mluvil, jaký dával argumenty, tak to mě v podstatě na něm zaujalo nejvíc. Taky ještě, že v podstatě k tomu eh, mikrofonu tak pouštěl každýho hmm. bez ohledu na to prostě je, jakým gendrem se cítil být, a nebo já nevím, v jaký finanční situaci byl tak to se mi na něm líbilo asi nejvíc. No, to je super, že toto sa dozvedáme, lebo my ako s tvojím, s tvojím starým otcom, my, ktorí sme ho nesledovali, tak môžeme vlastne teraz vychádzať len z toho, čo sa o ňom dočítame od nejakých novinárov a tak podobne. A, hovorilo sa o ňom, že on teda je, on, že on bol človek, ktorý niekde prišiel a a že, že poďte so mnou diskutovať, že keď máš iný názor, nevadí, ale poď so mnou diskutovať, však povedz mi to do očí, ja ti poviem moje názory, ty povedz tie tvoje a že, a že prebiehala taká, že vážna diskusia medzi tými jeho oponentmi, že tam boli aj ľudia, ktorí s ním prostě hlboko nesúhlasili a že, akože on sa týchto debát nebál, on do tých diskusí išiel, že to bol v každom prípade skvelý rétor, že naozaj mu to išlo, že, že vedel tie svoje prostě myšlienky vyargumentovať, čiže toto je to, čo, čo aj teba na tom časti páčilo, že prostě nebál sa tých diskusí, že išiel naozaj s tými oponentmi do debaty a vedel to tak vlastně povedať, že aj tí, ktorí to prostě tu politiku nesleduješ, tak jako, že dávalo ti to zmysel, rozumel si tomu, čiže toto bolo to také to lákavé na ňom? Jo, přesně tak. Mm -hmm. Přesně tak. No, takže, keď, takže eh, toto mi len tak, eh, keď to potvrdí niekto, kto ho sledoval, že áno, že chcel s tými názorovými oponentmi diskutovať, nebal sa ich a, a išiel do tej <laughs> debaty, tak nemôžem si pomôcť, ale toto mi na, na fašistu a nacistu a, a, a pedofila a neviem akého ďalšieho hrozu strašného niekoho prostě nesedí, no, vočko, takže, takže zaujímavé zistenia, no, pre mňa. Ďakujem veľmi pekne. No, no, proto, proto, jsem, proto jsem Řípka požádal, aby se, jestli by se zúčastnil, on, ono se mu nechtělo, měl trému, ale zvládl to, myslím si, brilantně. E, a přesně kvůli tomuhle, co si řekl, jsem ho požádal, protože hmm. my dva to máme tený, nemáme, to, nemáme ho naposlouchanýho, nikdy jsme ho neviděli, už ho, už ho neuvidíme, u mě to je jazyková bariéra, e, jo, e, je prostě skon, skončila jeho životní pouť. Ale neskončil ten základní problém, o kterém my dneska budeme mluvit a o kterém bude tahle relace. Hmm. Takže Řípko, já ti děkuju a e, prostě e, jsem rád, že, že jsi přišel. Tak, jo? děkujeme velmi pěkně, jo, naozaj. Zbytek, hezký zbytek poslechu. <laughs> Děkujeme. Děkujeme velmi pekne hádam někdy na budouce opět, keď budeme mít nějakou tému, které my zase dva nebudeme rozumět, tak si budeme vědět, kde se máme obrátit na mládež. Takže děkujeme, ještě raz velmi pekne. Dobrý nápad, Vlčko na úvod. Určitě, určitě dobrý nápad. No, poďme mi teda v této našej debatke pokračovať. A e, a ja začnem teda tak, lebo však dobre, zobral som kopec času aj tým úvodom, aj tak celkovo, tak začneme z hurta. Vlčko, <clears throat> zabila Kirka progresivistická ideológia? Tak já myslím, že e, nic jiného zabít nemohlo. Teď vem si, vem si Já e, e, teraz si nám... Kulky. Aha, už, už počujeme, dobré. Trošku si nám vypadol, prepač, už, už počuť. Jo, říkám, vrah psal na ty kulky vzkazy tomu, tomu Kirkovi, jo. Tam bylo co se o, o transgendru a, a, a tak dále, na kulky. No, jak musíš být posedlej ideologií, když tě něco takového napadne, byl jsi na vojně, tak víš, jak vypadá náboj, náboj do samopalu. On měl, on měl nějakou pušku, čili ten náboj byl plus minus stejný. A ty si dáš práci s tím, že budeš na tu kulku něco psát. Už, už tohle, už tohle eh, se vymyká lidskému chápání. A musíš být hodně motivovaný Teď nemluvím o tom, jak musíš být motivovaný, aby si se rozhodl zabít člověka. Navíc, aby si se rozhodl ho zabít před zraky jeho manželky, tříletýho dítěte. Prostě eh, on tam řečnil k davu, k, k, eh, k nějakému schromáždění, no a ten si vylez někam do, do palební pozice a hladnokrevně ho zastřelil, přestože tam byla jeho rodina. Eh, už jenom ta, ta motivace takováhle, ale jak byla obrovská, to vidíš, to vidíš z toho, že si dal práci s těma kulkama. Za mě nepochopitelný. No a co e, ty kulky, ty nápisy, ty prostě svědčí o, jeho motivu, čili nelze se z toho vylát. No, ale my vlastně teraz počúvame to, čo som vlastně hovoril aj v tom úvode, že, že to by bolo veľmi prostě nenávisné teraz akoby obviniť z tohto celého, že progresivismus, že to je prostě, že robíš nějakou kolektivní vinu, že já nevím, no prostě keď někdo někoho zavraždí a ty to po, povieš, že to je ta, no to je ta celá ideologia, všetci jsou taky, takže to je vlastně velmi nebezpečné, že to takto nemůžeš povedať. Navyše, média mainstreamové si hneď dali tu námahu, že okamžitě zisťovali všetky ja neviem, rodinné veci, súvislosti, zistili, že rodičia jsou nějaký mormóni, nejaká náboženská prostě skupina asi ortodoxná v Spojených štátoch amerických, že on teda vyšiel z tohto prostredia, veľmi konzervatívneho náboženského prostredia, že to teda bol Beloch, snažilo sa to nejako tak celé uhrať, že však ako veľký konzervatívec, dokonca v minulosti asi, a teda jeho rodičia republikáni, teda Trumpovci, ak to tak mám povedať, čiže, čiže celé sa to tak ako keby zaobalí vočko do toho, že že, no, no, že to nesmeš takto povedať, že, že, id, že progresívna ideológia zabíjala. Že mohol zabíjať nejaký prostě prepnutý člověk, že to o tom nebudeme pochybovat, že to nikdo normálny ho nezastrelí, to, to napokon všetci odsúdili, ale naozaj, že všetci. Nenájdeš člověka na, na Slovensku, v Čechách, v Amerike sa z toho radovali, k tomu se ještě dostaneme. A prostě normálného člověka nenájdeš, který by toto schváľoval, čiže či áno, to, to byl prostě nějaký prepnutý jedinec, nějaký blázon, ale že ne, nemůžeš prostě povedať, že že toto je dielo progresivizmu. Že nie, nie, nie, nie že s tým progresivizmus nemá nič, veď on práve hlása toleranciu a ty presne opačné veci, ako tento človek urobil. Čiže, no čiže to nie je pravda, že progresivizmus vraždil. Já říkám, že progresivismus vraždil, ale progresivismus i vraždě rozhodně umetl cestu a byl motivem té vraždy. Znova opakuju, jestliže někdo napíše eh, na náboje, na na pušku, na kulky, vzkaz ohledně transgenderu a tak dál, no tak eh, tam ten motiv je zcela zřejmý. To je stejný jako, jako te, to známý Cintulovo video. Ta, tam, tam byla ta argumentace úplně stejná, jenomže Cintula eh, sám na sebe eh, nahlásil, eh, co ho k tomu vedlo, aby střílel. To, te, to, z toho se prostě nelze, nelze vylát. A já se vrátím o dva roky asi na zpátek, taky jsme o tom vysílali, Charlie Floyd, eh, já myslím, že máš úplně jasno. Ano. Když zaklekl ten na Charlie Floyda a skončilo to smrtí v Americe, tak přesně ty samý, který dneska říkají eh, kolektivní vina a Eh, vlastně nemůže, nemůže z toho být eh, viněný progresivismus a eh, celá ta ideologie kultur, která je na to, na to přivázaná. To ne, to by bylo špatně, tak jak si, tak jak si před chvilkou argumentoval. Ale když, když byl Charlie Floyd a celá ta aféra od něj, no tak to byl bílej rasismus tak, tak přece na černých životech záleželo. Eh, bylo to celonárodní, ba celosvětový hnutí, poklekávalo se proti rasismu. Strhávaly se sochy eh, z amerických velikánů historie o tom, že, že strhávali sochy generála Jacksona eh, na jihu, který tam ještě zůstali a dalších, dalších jižanských generálů, no to přece, to přece ty bojovali za špatnou věc, za na špatné straně, ale to, že eh, strhli například eh, sochu Tomase Jeffersona, protože, protože měl otroky, no tak to už jsme se opravdu dostali, dostali příliš daleko. A všichni ty samí, který, pro který dneska eh, je jasný, že to je kolektivní vina, tak ani tenkrát Eh, pro ně bylo stejně jasný, že ten Thomas, Jeff, eh, Thomas Jefferson prostě musí pryč. Jo. Ty se málem zříkali i, i George Washingtona, protože i ten měl otroky, měl platáž a, a na ní měl otroky. Jo. Tak daleko si teda neodvážil jít, ale vem si, kolik, eh, kolik soch muselo zmizet z amerických univerzit. A eh, ten, ten tlak, eh, oni dneska najednou, když se to stalo a když jsou oni viní, tak oni najednou přejímají takovou tu eh, retoriku, kterou doteď zastávala druhá strana, která byla pod obrovským tlakem. Hmm. Teď vem si, co se všechno v, v rámci progresivismu dělo a děje. 150 pohlaví, eh, pozitivní diskriminace, Eh, povinný, povinný gender kvóty na, eh, na to, kolik musí mít soukromý podnik eh, ve výkonných orgánech žen. Teď upřednostňování LGBT komunity na úkor, na úkor většiny. V Americe se veřejně psalo, že nejhorší osud, který tě může potkat, nebo nejhorší karty budeš mít, když jsi, když jsi bílej heterosexuální muž Jo, no, a byla to, byla to pravda. Vem si, vem si, co se dálo na sociálních sítích před eh, posledníma prezidentskýma volbama, nebo vůbec za Bidenovy, za Bidenovy éry, kdy eh, Zuckerberg a, a já nevím, všichni ty ostatní, co provozovali tyhle sítě do té doby, dokud nepřišel Elon Musk a nekoupil Twitter tenkrát, no tak všichni Eh, stavěli všelijaký ověřovatele faktů a, a vymýšleli eh, automatické programy na, na likvidaci dez, dezinformací. Mě zavřeli, já jsem kdysi, Kosa jako měla eh, facebookový účet, tak ten na nějaký takový udání mi zrušili. Já jsem se ani nepokoušel ho obnovit, proč bych to dělal, protože by to dopadlo stejně. E, tobě, pokud vím, slobodnému vysílači, tak byl ze stejných principů zrušen celý archív, který se měl na YouTube. E, jo. E, čili e, musel si budovat nový. Čili tohle, to je, to je naše obecná zkušenost. Obecná i speciální zkušenost. A je to progresivismus. A všichni dělají, že to, že tobě zrušili archiv, takže to je naprosto správně, protože ty a teďko, teďko zatím by byla celá sága, co je vlastně Svobodný vysílač e, záča špatně. A co chtěl Charlie Kirk? Charlie Kirk nedělal nic jiného, než že chodil do e, samého epicentra toho liberalismu, což jsou americké univerzity. Já si pamatuju Václava Klauze, to, byl ještě, eh, to byly začátky 90. let, kdy on vzpomínal, jak byl v 60. letech na studijní stáži ve Spojených státech. Jako, jako student. Říká, jsem byl zděšený, já ho teďko e, volně, volně tlumočím. E, já jsem byl tenkrát na spoje, ve Spojených státech na stáži na univerzitách. Těsil jsem se toho, co jsem tam našel. Ty byly víc komunistický, než, eh, než jako ten komunismus, co jsme znali my. A oni mě tenkrát vítali jako toho posla z budoucnosti. No a já jsem z toho byl zděšený a říkal jsem jim, pro boha lidi neblázněte. Vy nevíte, s čím si zahráváte. A to, to, je, to říká Václav Klaus o tom, co bylo na amerických univerzitách eh, v 60. letech, kde ty eh, takový ty, ty excesy, které jsme se dřív smáli, jakože feminismus, eh, začalo to přece ničím, ničím eh, jiným, než to, že Eh, takový ty, ty správní akademický feministky, tak ty zakázali, aby muži jim pomáhali do kabátů, aby jim třeba ze, zdvořil, eh, ze zdvořilosti otevřeli dveře, eh, nebo za nima, když se podíváš na staré americké filmy, žena si sedá do auta a muž tam stojí a zavoukne ty dvířka, pak teprve jde a posadí se do volant a odjedou. Jo. Čili tohle, tohle všechno brali jako urážku Nejdřív to byl eh, projev, s kterým nechtěli nic mít a pak už to brali vysloveně jako urážku. A my jsme se tomu smáli, říkali jsme he, he a mysleli jsme si, že to tím skončí, jenomže ono to tím neskončilo. To, to přišlo až, až eh, k trans Jordan, eh, transboxerkám na olympijské hra, hmm. který když tam přišla normálně tak eh, ta Alžířanka, ještě, ještě tam byla eh, jedna podobná chlapice, eh, teďko nevím od, z jaký země, a ty, ty ubohý holky normálně umlátili divné, divné k smrti, protože to byl převlečený chlap. Čili dostali jsme se k tomuhle. A ani to, ani to prostě ještě není konec. Mě fascinuje, mě fascinovaly vody, jak živa ty kvóty, například pro ženy v soukromých firmách Eh, nebo, nebo pozitivní, pozitivní diskriminace pro eh, americký vysokoškoláky. A jsem si vždycky říkal, ty, jestli ti, kteří vymýšlejí takovýhle věci, tak jestli by absolvent americké univerzity, který by vystudoval medicínu, byl to, byl to ten pozitivně diskriminovaný, který by to vystudoval zejména teda na barvu pleti, tak jestli kdyby mu měli svoje, svěřit svoje, svoje dítě při nějaké závažné operaci, jestli by mu to, to dítě svěřili, nebo jestli by hledali o odporného eh, bílého chlapa, který, eh, heterosexuálního chlapa, který má za sebou 30 let skvělý chirurgický práce co by dělali. Jo. Čili ty hesla, ty jsou, ty jsou úplně, úplně šílený. A znovu říkám, na jedné straně je eh, Charlie Kirk a na druhé straně je eh, George Floyd. A zatímco George, eh, George Floyd byl, eh, měl eh, záznamy v trestním registru a to podezření, který ten policajt měl, tak se víceméně potvrdilo jo, že něco s drogama, nebo tam dal do oběhu falešní bankovky. Já už se nepamatuju, na to musel bych se podívat, ale nějaký podezření tam bylo. Akorát, že ten policajt byl příliš brutální. To je jasný, to byl prostě trestný čin a za to to měl schytat. Tam, tam není o čem se bavit. Policejní brutalita je něco, co... No, ale oni to vysvětlili tak, že to byla záměrná brutalita celého toho balíku amerických bílých rasistů vůči celému balíku eh, amerických černochů. Já eh, odbočím, eh, Charlie eh, Kirk se taky zastal nebo komentoval nebo upozornil na ten případ eh, té ubodané Ukrajinky v metru. Mm. Jo? A výsledkem toho bylo, že z toho vznikla aféra, eh, kdy on obvinil mainstream americký, že to chtěl, eh, že to chtěl ututlat protože hold to byla bílá holka z Bodana a e, Bodalí Černoch, který měl e, rejstřík, e, trestní rejstřík, dlouhý, asi tak, jako, jako když jde hladová rodina e, nakupovat v pátek odpoledne e, do supermarketu na příští 14 dní. Jo. Tak takový měl, takovej měl e, trestní rejstřík. No a ona, ona mu vykrádala duši nebo, nebo čím to, čím to eh, omlouval. Prostě jednak to byl s odpuštěním Magora, jednak to byl, eh, jednak to byl zločinec, který, který ho nějaký takový ten eh, progresivistický soudce pustil omyle, ne omylem, ale prostě pustil ho na svobodu. Ten měl být v base a neměl vůbec vylejzat z té basy. No a Charlie Kirk na to poukazoval a říkal, eh, nepíšete o tom, protože ta holka byla bílá, Nepíšete o tom, protože vrah byl černo. A nepíšete o tom, protože ten vrah eh, prostě neměl být na svobodě. A byla z toho, byla z toho obrovská aféra. Jo. A tomu dneska přičítají, přičítají tíži a zřejmě se toho chytil i Eduard Chmelár, což mě teda překvapuje a řekl bych, že mi to u něj docela vadí, a proto ho prohlásil za, za eh, rasistu, fašistu. Fakt je, že on se nepáral eh, zrovna s menšinama, to je pravda. Fakt je, že údajně neměl e, vyvinutou sociální empatii. Přečetl jsem si, může to být pravda. Ale na druhou stranu, když si přečteš o něm jeho charakteristiky i od jeho nepřátel eventuálně, nebo ideových oponentů, tak a nakonec to říkal i vnuk, tak e, e, on chodil diskutovat. On chodil diskutovat. Já se vsadím, že na Slovensku a v České republice by se do veřejnoprávních rádií a televizí a dokonce ani do soukromých televizí nedostal. Jo? U nás by se prostě někdo z názory Charlie Kirka do médií hmm. eh, hlavního proudu nedostal. No ale on chodil, on chodil diskutovat. Chodil diskutovat do epicentra těch, těch eh, progresivistů. a to je, to je zřejmě něco, co ty lidi, nejs, nebo co progresivisti nebyli ochotní přijmout. Že někdo, eh, oni, oni na něj eh, prostě prej, když on je vyzval, pojďte diskutovat, tak oni ho okamžitě zahrnuli salvou takových těch nepřátelských urážek, který známe i od nás. Ty jsi rasista, fašista, nácek, Ksenofo. Eh, hmm. Doplň, doplň si, co chceš. Ale on s nima diskutoval a byl v té, byl v té diskuzi velice dobrý. No a eh, jezdil eh, od univerzitu od univerzity, ten jeho vytvořil dokonce celostátní spolek eh, organizací, který se jmenil Turning Point. A jsem si nechal od vnuka přeložit, co to, co to znamená a znamená to eh, bod obratu. No, už tohle hovoří samo za sebe. A já mám před sebou, před sebou eh, otevřený článek, který vyšel v Echu 24. Já děkuji Adamovi, který ho pro mě, pro mě otevřel. A tam mám před sebou otevřený dva. A jeden ten článek je rozhovor s jakýmsi Jonathanem Tarlim, eh, což má být významný americký právník a profesor na mm, Univerzitě George Washingtona, který napsal knihu o svobodě projevu. A eh, v současném kontextu on tam používá eh, zajímavý, zajímavou definici toho, v čem žije. On tomu říká věk gněvu. Ale on s Charlie Kirkem nesouhlasil, ale e, znal se s ním a eh, mnohokrát mnohokrát s ním diskutoval. Jo, a já si dovolím, dovolím přečíst začátek toho článku, kde píše, eh, Atentát na Charlieho je pro mnohé z nás, z nás obzvlášť bolestný. Byl to fascinující člověk. V mnoha ohledech byl nenáviděn americkou levicí eh, víc než kdokoliv jiný, kromě Donalda Trumpa. Důvodem, důvodem bylo to, že levičáky spochybňoval přímo v baště liberální ortodoxie na vysokých školách. Ty se staly dogmatickými a netolerantními. Nikdy bych si nedokázal představit, že to zajde až eh, tam, kde je to dnes. Většině, většina fakult se zcela zbavila konzervativců nebo libertariánů. Nenajdete tam jediného republikána. A teď poslouchej. A v nedávném průzkumu téměř 90% studentů eh, přiznalo, že v učebnách nevyslovuje své skutečné názory, protože se bojí odvety ze strany vyučujících. Charlie je otevřeně konfrontoval a prosul tím, eh, že vyzýval k veřejné debatě. Jeho organizace Turning Point eh, stavila stánky na univerzitních kampusech s nápisem Dokáž, že se mílím. Byla to brilantní kampaň, když přiváděla některé lidi k úplnému šílenství, protože poslední věc, kterou chtěli, byla diskuze nebo dialog. Stánky byly opakovaně ničeni, studenti napadáni. A v mnoha ohledech tím Charlie dokazoval svůj argument. Nasadil, nastavil levi, levici zrcadlo a ukázal, kam až se netolerance dostala. Eh, ono to pokračuje ve stejném duchu. Čili eh, ta ta, to provinění Charlieho Kirka nebylo v tom, že by hlásal nějaký názory, by vyzýval lidi, aby, aby někoho pověsili, aby e, někoho splinovali, já nevím, někoho vyhazovali ze škol. Ne, on říkal, pojďte, pojďte diskutovat, dokažte, dokažte mi, že moje argumenty nesedí. E, eh, nepřipadne, nepři, Vzpomíná ti to náhodou eh, jistý koncil katolické církve u jistého jezera v Německu, <laughs> kde jistý reformátor hmm. tam vystoupil a žádal eh, otcové, otcové biskupové a kardinálové, dokažte mi, kde se mílím, vysvětlete mi to. No tak ty ho upálili, jo. Tady, tady on eh, nebyl před eh, otci kardinály a biskupy, ale hold ho jeden z těch, Eh, který s ním nebyl schopen diskutovat, tak mu poslal, eh, poslal mu odpověď, eh, na kterou Charlie už nedokázal vůbec nic říct. No, uh, dobré, že si toto všetko, všetko spomenul, lebo my si tu vlastně teraz naozaj, že poctivo chceme jako keby zodpovedať tu otázku, že či, vr či vraždila prostě progresivistická ideologia a Eh, ja si teraz viem Vlčko predstaviť, že ak by nás teraz počúval, to tak, že volič progresívneho Slovenska, ktorého by v živote ani, ani len nenapadlo niekoho zabiť, pretože má iný názor, tak sa akoby, že môže on sa teraz cítiť dotknutý, keď sa takto rozprávame o tom, že, že progresivizmus ako, ako nebezpečná ideológia, ktorá dokonca vraždí, ja chápem, že by mohol sa cítiť akože no hádžete tu kolektívnu vinu na nás a ja taký nie som, aby som v živote nikoho prostě prenázorne zabil. Ale ja som aj vlastne preto pustil v úvode toho Emila Páleša, lebo myslím si, že, a to nadviažem na to, čo si ty hovoril, ja si myslím, že naozaj, e, ak by ten volič progresívneho Slovenska napríklad v tomto prípade bol poctivý, tak by mu prostě časom došlo, že on veril v nějaké ideály liberalismu, ale to sa dávno zvrtlo do zvrátenej polohy do nějakého zvráteného odlesku toho bývalého něčeho správného a progresivismus nie je pokračovať liberalismu, ale je něco, čo ten liberalismus, ten zdravý, dobrý zabíja. To je presne to, čo si spomínal. My tu trošku máme ten ako keby problém toho takého posunu, že my tu jako taká Eh, prostě provincia Spojených štátov amerických, do tých provincií nějaké tie zmeny vždy prichádzajú trošku neskôr. My to tu ešte nemáme, ten progresivizmus zažitý tak naplno. Mimochodom, aj preto je ešte progresívne Slovensko pre mnohých lákadlo, lebo ešte to nezažili. Nějakou drobnou skúsenosť už majú v Bratislave s Valom, <laughs> primátorom progresívnym, ale ako my si to budeme musieť zažiť na celonárodnej úrovni, aby ste zažili, čo to bude ale čo chcem povedať, že my, my ešte to, ako keby k nám to vlčko neprišlo v takej tej silnej podobe, kde to už niekoľko rokov prostě natvrdo vyčíňa v západe, na západe. A to sú presne tie veci, ktoré si spomínal. To je tá, to, dostalo to dokonca názov, to má názov cancel culture. Zrušená kultúra. To bolo to, že sa prostě likvidovali sochy sochio, trokárov, niekoho, o kom títo ľudia vyhlásili, že nemá mať právo na sochu, tak vyhadzovali sochy, likvidovali, pálili knihy a neviem čo, šialenosť e, šialenosti typu, ja neviem, že počuje rasistická matematika že prostě nějaký šialenci začnou na univerzitě reálně hovoriť o tom, že prostě Černochom nejde matematika, tak je to prostě něco rasistické, těch lidí to vyrušuje, můžu se cítit prostě menej cenný, tak musíme znížit nároky na matematiku, lebo prostě e, ubližujeme nějaké skupině lidí. podobné šialenosti toho typu, které jsme prostě viděli na Olympiáde, které si tu spomínal, jako nikdy jsme si nevedeli ani len představit, že raz sa dožijeme doby, že chlap bude byť ženy v boxe. A to sa prezentuje, že je to niečo úžasné. Ešte dostane zlatú medaili ako, ako, ako nejaký pokrok. Niečo, niečo proste úžasné, správne. A to nie je všetko. Tých, tých vecí ľudia, ktorí na západe by, <laughs> by tom vedeli rozprávať, oči by sa nám otvárali, čo sa tam proste dialo, čo ku nám až tak neprišlo. Ku nám prišli len také drobné, iba také malé odlesky toho všetkého, v podobe napríklad toho, čo, čo si tiež spomínal. Uh, ja neviem, že viete, že u nás sa predsa začali už spisovať také tie zoznamy tých nevhodných, tých zlých, tých dezolátov, to Foltinovsky povedané, tých, tých padlých v informačnej vojne. A to ste, to ste robili vy. A nekresili ste tým predsa niekomu terče na chrbát? Tý každý, kdo je na tom zozname, ktorý ste vy obhajovali ako správnu vec, lebo teda to je záchrana demokracie, v ktorú stále veríte, to ste nerobili vy, progresívci? Ne, neobhajovali ste to? Netešili ste sa z toho, že takéto že takéto zoznamy vznikajú? Veď každý normálny človek vám povie, že na začiatku sú zoznamy a potom príde k násiliu. A tí, ktorí sú na tých zoznamoch, budú postupne likvidovaní. Čo sa čudujete? To je normálna vec. Takto sa to vždy v dejinách dialo. Čiže keď ste začali spisovať zoznamy, tak rátajte s tým, že, že áno, že toto bude mať svoj dôsledok. A to kto spisoval? To spisovali tí nebezpeční konzervatívci alebo tí progresívne zmýšľajúci ľudia tu na Slovensku, ktorí, alebo v České republike, ktorí uverili tomu, že teda ako musíme zachrániť demokraciu stoj, čo stoj, uverili ste hlboko prostě presvedčeniu, že tu na vás číha ruský agent za každým rohom, treba s tým niečo robiť. To vypínanie médií nehodných, to má na svedomí kto? To robili konzervatívci, alebo to zase raz robila tá progresívna skupina tých, ktorí verili, že sa s tým niečo úžasné zachrání. A viete, že keby som bol progresívny volič, tak akože skúste sa aspoň nad tým zamyslieť, že na jednej strane je pre vás, ja neviem, Fico nebezpečný, ohrozuje demokraciu. Ale toho Fica ani len nenapadlo vypnúť denní gen. Ale taký náť, vraj demokrat, ešte si dá aj do názvu strany demokrati, vypne média a teraz keď je mimo vlády, hovorí, ak sa dostanem do vlády, budem v tom pokračovať ďalej. A spravíme to a zmeníme zákony. Ale ten je pre vás dobrý. Vy tam akože naozaj prostě nevidíte <laughs> ten rozdíl, že ten nebezpečný Fico nevypína média, nikoho neruší, nechá, že však ten denník mu nakladá strašně a nerobí nič, nechá ho. A tuto druhé média, které nesedeli, nevyhovovali, tak ich prostě povypínali. Demokrati, progresívci. Čiže Čiže prečo toto takto všetko spomíname, lebo akože naozaj sa tu niečo dialo a teraz prečo je to dôležité, že keď sa takáto vec udeje, tak my vočko počúvame napokon to presne isté, čo sme počúvali prostě pri Ficovi. Že ako keď sa niečo takéto stane, tak všetci to, samozrejme, všetci to odsúdime a, a potom sa ale čarovne skonštatuje, no vidíte, to už je len prostě dôsledok tej polarizácii spoločnosti, to, že sa tu všetci navzájom nenávidíme, prostě je tu nenávisť, ktorá nám tu prostě z večera do rána vyrástla, je tu prostě strašná nenávist a toto je dôsledok tej nenávisti a všetci sme v tom namočení rovnako. A ja teda si dovolím povedať takú myšlienku, že nie, že toto je strašné klámstvo že nie sme v tom namočení rovnako, že nie, dokonca poviem to úplne natvrdo, že vinný je progresív, progresivisti sú vinní že progresivizmus sa zradikalizoval, že s progresivizmom prišlo presne to, že každý je tu fašista, nacista, ako hovoril Emil Páleš. Keď niečo sa vzbúriš, keď niečo si iný, hen taký fob, taký fob, taký fašista, taký nacista. Je to napokon, ve to napokon, ešte teraz chvíľku si len nechám slovo, Vlčko, ve to napokon hovoril aj ten Trump, že, že že však áno, že však nazývali ste ho fašistom, rasistom, čo ste čakali? Však keď je niekto fašista, rasista, rasista, tak ho asi môžete zabiť. Však hovoril o tom tak Daniš. Zacitujem, že presne toto vystihuje mentálny svet Robinson a veril, že Kirk bol fašista a fašista si predsa zaslúži zomrieť, nie? V tomto presvedčení nebol sám. Práve toto viedlo k strelbe na Kirka. Označiť niekoho za fašistu má blízko nielen k jeho vykázaniu zo spoločnosti, ale rovno k rozsudku smrti. Zastreliť človeka pre jeho konzervatívne názory je nehoráznosť. No ale zastreliť ho ako nebezpečného fašistu? Hm? To už časť ľudí príjme ľahšie mnohí dokonca so zlomyselným náčením, tak ako sme videli to, to radovanie sa, <laughs> proste tu radosť, ktorá vypukla. Mimochodom, medzi mladými progresívcami, ktorí teda sú strašne to, tolerantní, milí, dobrí, láska všade a tešia sa smr zo smrti. Akože na drzovku riadne sa rehotali, tešili sa. A kto a kto, kto toto presadil, že každý jsme tu pomali fašisti, rasisti, že ste tu zaviedli slovo dezolát, že ste tu zaviedli slovo ruský troll, že, že, že tu šibrinkujete slovami o kolaborantoch v jednom kúse vždy. Že kto, kto toto urobil? Keď teda sa bavíme o tom, že je tu nenávisť, strašná nenávisť spoločnosti a všetci jsme rovnako vinní, tak kdo toto všetko popresadzoval? Kdo, kdo je za týmto všetkým, čo teraz spomíname? Je za tým ten konzervativizmus? Alebo je za tým niečo, čo sa prostě podobá na ten, na ten progresivismus? Takže končím tým, Vlčko, že ja si dovolím skonštatovať prostě tak, že jako vec faktu, že nie je pravda, že radikalizácia spoločnosti spôsobila takúto vec. Nie, tvrdím, áno, táto spoločnosť je hlboko polarizovaná, áno, sú tu rôzne názorové prúdy, ktoré sa navzájom neznášajú, ale dovolím si tvrdiť, že zradikalizovaný do, do totálnej nebezpečnosti začína byť progresívny tábor a že táto nenávisť spoločnosti, ktorej dôsledok je aj streľba na Kirka, je dôsledok progresivizmu. Tak toľko som. chcel. já nebudu, já, já tě nebudu oponovat, protože eh, i kdybych chtěl, bych prostě nevěděl jak. Jo. Čili, čili souhlasím, ale já si z toho vytáhnu, vytáhnu jednu věc a to jsou, to jsou ti e, eh, naše posluchači z druhého břehu. Já si jich opravdu nesmírně vážím. Nevím, kolik jich je, zajímalo by mě to, ale to, to se nedá zjistit. Prostě e, posluchači, kteří mají opačný názor, opačný vidění světa a chodí poslouchat na svobodný vysílač. A je úplně jedno, jestli Eh, chodí poslouchat tyhle relace kvůli tomu, aby se utvrdili ve víře, nebo aby si Eh, srovnali svoje argumenty eh, pro svoje postoje eh, v konfrontaci s tím, co, s tím, co slyší. Samozřejmě ty druhý jsou mi daleko milejší, než ti, kteří se chodí utvrzovat ve víře. A já to budu, já to budu personifikovat. Já doufám, že nás i dneska poslouchá Janko z druhého břehu, jak mu říkám. A se mu já to použiju k tomu, abych se mu hluboce omluvil, protože už před měsícem nebo před šesti nedělema jsem sliboval, že mu odpovím na jeho maily. E, tenkrát to byl jeden, dneska jich aspoň pět. A ještě jsem k tomu nenašel čas. Janko, buď tak laskav a promiň mi. Není to proto, že bych s tebou nechtěl diskutovat. No. Právě naopak. Uh... Vážím si tě, hluboce si tě vážím. Ale ale já jsem za něj, já jsem za něj hrozně rád. A jestli jsem ho svým mlčením odradil, tak si to budu, budu vyčítat, protože jak chceš překonat jinak tyhle, tyhle příkopy? Já samozřejmě hodně čtu, ty taky. A čteme, e, neutvrzujeme se ve víře, nechodíme na weby, který nám e, potvrdí to, co my si myslíme, ale chodíme zejména na weby, které jsou na druhém břehu odkud se snažíme dostat nějaký informace, konfrontovat svoji pozici a eventuálně se vůči, vůči těm informacím vymezit. Kosa i e, slobodný vysílač vznikly z potřeby nějakým způsobem vyventilovat frustraci, kterou jsme měli z jednostraného informování e, nebo desinformování, to záleží na tom, jak to vezmeš, z toho, co je nám, eh, co je nám podsouzáno jako informace, eh, z toho, co je nám za, zamlčováno za informace, aby, aby jsme se pro Boha nedozvěděli a nezačali jsme přemýšlet jinak. Ty jsi začal, začal eh, projekt Slobodného vysílača, já jsem začal psát kosu. Ta motivace byla stejná a tenkrát, když jsme začínali, tak jsme mohli. Tak jsme mohli. Jenomže e, já jsem začal v roce 12, takže teď jedu asi 14. sezónu. Už eh, ty si začal o něco málo díl a začínal si taky v jiných podmínkách. A když jsi mluvil o Naďovi a o těch, o těch e, sestavovatelích různých seznamů, ano, kdo začne sestavovat se, seznamy, tak počítá automaticky s tím, že ty seznamy budou potřeba a že, že se budou hodit jemu nebo někomu jím k. A za to, za to k eh, tři tečky a každý si tam dosadí, co chce. Jinak, eh, až skončím, tak mi prosím tě řekni, jsem zvědavý, co je, co je s eh, ostražitým bycem dezinformátorů smatanou. No. No, Ale... jsem se nejako vytratil, nevím, ani, neviem, kde. Představovatelé seznamu Eh, to dělají s cílem, to přece by byla marná práce a jistě, jistě nechtějí dělat marnou práci, jistě chtějí, aby k tomu eh, byla eh, ta práce něco byla. Takovýhle všechny totalitní režimy sestavují seznamy. Všechny. Hmm. Ty si je nikdy nedělal, jsem je nedělal taky. Neměli jsme je zapotřebí. Ale dneska, dneska já jsem přešel v kose na mod, když začali vyhrožovat, že by mohly být až tři roky na, na tvrdo, tak jsem prostě změnil posun z autorských článků, kdy jsem psal svoje názory, tak jsem, eh, tak jsem zvolil režim přetisků z neprůstřelných západních zdrojů a dávám to celý. A e, protože za Bidena se vymyslela speciální teorie e, pro takzvaný typ dezinformace, kdy informace je sice pravdivá, ale eh, byla použita ke špatné argumentaci. Jo? To, to vymysleli, to, to, to má nějaký specifický termín, já jsem to i věděl, ale mezi tím zapomněl. No, takže jestliže to je takhle, tak proto dávám ty články celý, aby, mi, aby mě nikdo nemohl obvinit z něčeho takového nebo z toho, že vytrávám z kontextu. Ty si dostal xkrát od našich posluchačů dotaz. Co budeš dělat, když se nať vrátí a uskuteční svoje hrozby? A máš to nějakým způsobem pořešený. Jo, dejme tomu, že to, že to máš pořešený. No, tak kam jsme se to dostali? Ty se chystáš někam napůl do ilegality a já se schovávám za cizí názor, aby kosa byla nepoz, nepostihnutelná. To je záležitost, která se tady objevila eh, v, dejme tomu prakticky od roku 22. Jo, 22. Ale víceméně už se k tomu schylovalo i předtím. Pře, než u vás nastoupil Matovič a jeho vláda, potom, potom Heger. U nás, když to bylo za, za nečase a Kalouska, už, už tehdy to bylo to bylo takový, eh, takový divný. Ale pod, eh, dejme tomu, volby Donalda Trumpa a všech těch eh, první volby míněn, a všech těch věcí, které s tou volbou byly spojeny, takzvaná Russiagate, jo, kdy dokazovali všichni ty eh, vždycky a jedině správní, že Trumpa zvolili Rusové a bez zásahu Rusů do voleb, že by ty volby byly dopadly úplně jinak. Aby se nakonec eh, nad vší pochybnost eh, dokázalo, že žádná, eh, žádná Russiagate neexistovala. To, co jsme tvrdili, jo. A eh, že Russiagate neexistovala, že to, že to všechno byl výmysl, hmm. který měl sloužit jenom odůvodnění porážky Hillary Clintonové. To byl přesně ten okamžik, kdy se to zlomilo. A kdy začal ten obrovský tah proti dezinformátorům, eh, proti fake news, eh, to, ty takzvaný faktčekeři a podobně e, sepisování seznamů. Všichni ti brečnajdrové e, eh, jo, co si píšou na manžety ve Švejkovi, tak se najednou objevila obrovská e, skupina těchto brečnajdrů, e, řekněme smatanů. A e, najednou, najednou vznikaly ty seznamy, čili o tom to je. Pro mě, pro mě já neumím žít Eh, s Semperem nebo ze, smat, Smatanou, ale umím žít s Jankem z druhého břehu. A docela dobře s ním, s ním umím žít, protože to je člověk, který má stejné hodnoty jako já, řekněme, pointy globální. To znamená, že mu jde o to, jde, jde mu o vlastní rodinu, o to, aby jeho země k něčemu vypadala, o to, aby politika byla slušná, o to, o to aby měl dobrou práci, aby dobře vychovával děti, vnuky, já nevím co. To, to, to je, a žil ve zdravém životním prostředí. To je něco, čemu já rozumím a v tomhle se sejdeme. Jediný, v čem se nesejdeme, je, eh, v, jakou cestou se k tomu dobrat ale nikdo nemá, nikdo nemá monopol na absolutní pravdu. A jedna cesta v daném okamžiku může být lepší než ta druhá. Může být lepší, výhodnější, rychlejší, efektivnější. Může, ale ať je jakákoliv, tak se po čase vyčerpá a je potřeba ji nahradit v tom okamžiku vyčerpání nějakou jinou. A to může být ta, která tenkrát byla horší a teďko, teďko už, je, už je lepší, protože. Jo. Čili to, tohle je pozice moje vůči Jankovi a vě, z druhého břehu. A věřím tomu, je pozice Janka z druhého břehu vůči Vlkovi. A vašme si těhle lidí, protože ty příkopy, ty se akorát od té doby, co je ty vždycky a jedině správný, začali kopat. A byli to oni, nebyli jsme, nebyli jsme to my. Byli to oni, kde je začali kopat. Nakonec říká to i foltín. No, e, e, prostě jsme pro něj, my, co máme jiný názor, tak jsme pro něj svině to eh, je ještě před 22. ale eh, ten termín sedí, protože ho řekl strategický komunikátor eh, české vlády a zástupce vedoucího vojenský kanceláře prezidenta republiky České republiky. Čili řekl to dvojnásobný funkcionář. Tak když použil, použil termín svině a kopání příkopů kolem nich, no tak je ten termín na místě. Tihle to začali. Foltín to řekl napl, naplno, chtějí kopat příkopy. No, tak e, ty příkopy už byly, oni akorát prohlubujou. A prohlubujou je tak, že ty příkopy v některých, v některých eh, případech už lze překonat pouze fyzickou likvidací těch, co stojí na druhém břehu. To je pro ně asi vrchol, vrchol komunikace. U vás to byl Cintula, u nás to byl tuhle naštěstí nějaký důchodce z Berlí, který začal mlátit, mlátit Babiše, protože Babiš přece lhal, tak, eh, tak měl plný právo zmlátit Berlíňo. A e, ty už se to řekl. Tady jedna věc je, to, co, to, co píšou ty, eh, ty který, který netolí to, že Kirka zastřelili a vyjadřují vyjadřují takový ten povinný souhlas. Ale podívej, já jsem se s vámi díval do diskuzí na seznamu a CZ když došlo k tomu incidentu z Babiše. No a e, tam bylo, já nevím, 500 příspěvků, 1000 tisíc příspěvků, 500, e, eh, jo. A 80% z nich bylo v duchu, měl z ho zabít. Bí a bí hmm. Babiše do hmm. hlavy, hmm. jo. A takovýhle, takovýhle věci, to je stejně jako s tím Charlie Kirkem, tak ty si říkal, že mladí progresivce byli happy a, a š, e, e, jako komentovali to s povděkem. My, my, e, my jsme mluvili o atentátu nebo atentátech na prezidenta Trumpa. A to byly podniknutý dva. Podivu, ani o jednom nic moc doteďka nevíme. Co by se stalo asi, kdyby najednou se začal někdo hrabat, eh, hrabat v pozadí eh, a začal to rozkrývat. A věnoval tomu stejnou, eh, stejnou publicitu nebo stejný prostor, jako jistá americká novinářka věnuje manželce prezidenta Macrona a zkoumání, zdali je to žena přirozená nebo transgender žena. Nás by nenapadlo o něčem takovým vysílat. Nemáme to zapotřebí. Jo. Eh, to je prostě, jakmile společnost zapředne do něčeho takového, takového bána, tak je to její konec. A společnost je nemocná, dekadentní. A váš Cintula, ten střelec na Charlieho Kirka a ty dva atentátnice na Donalda Trumpa, to je nejlepší důkaz toho, že e, ta společnost nemá šanci se uzdravit. A potvrzují to zejména takoví ti tleskači těch násilných násilných trestných činů. A e, my máme zákon o, o e, předsudečné nenávist, e, nenávisti. Bylo to uplatněné v několika případech, zejména proti, e, proti komunitám skouterů a, a e, podobných. Tak tam si soudy dali záležet, že začali soudit předsudečnou nenávist. Je zajímavý, že když šlo útok na Andreje Babiše, tak orgány činné v trestním řízení. Nezaznamenal jsem žádnou jejich aktivitu, že by je, že by je začali vyzobávat a eh, začali vůči s nima konat nějaký úkony. To je prostě v pořádku. Čili my jsme se dostali do stavu, kdy ta společnost rozlišuje bohu brutálním násilím, který je, v, eh, který je v zájmu cizí, eh, teda vyšší pravdy a tudíž dovolený. A mezi, mezi Eh, před sudečnou nenávistí, která je odsouzení hodnou nenávistí, protože by mohla vést násilí. Takový je náš svět, kterým žijeme. Eh, před deseti lety, nebo když jsme začínali, tak nic podobného nebylo možné. Jsme to dělali kvůli názorům, že jsme se chtěli konfrontovat s názorama. A dneska, dneska jde už v některých případech o zdraví a o život. Hm, tá pointa je v tom, že my si prostě nepomůžeme tým, že teraz tu budeme všetci jako v jednom šíku stáť a hovoriť o tom, že aká strašná vec sa stala a, a teraz ty presne tie povinné frázy tu zazňujú napokon, však od, odsudil to aj váš pán premiér Fiala krásnymi frázami o tom, ako predsa v demokracii musíme diskutovať a nie sa zabíjať, to je odsudenia hodný čin, no to je všetko pravda. To je pekné, ale že my si týmto nepomôžeme tak ako to majú kresťania, že pravda vás oslobodí, tak ona tá pravda je naozaj oslobodzujúca a my budeme nutne musieť začať tým, že budeme musieť pomenovať hlavného vinníka. A já tvrdím, že hlavným vyníkom je progresivismus. Že progresivismus ako zvrátená forma liberalismu toho dobrého, toho správného toho, ktorý skutočne, tak ako to zaznelo aj v úvode od toho Emila Páleša, ktorý v minulosti naozaj mal za úlohu prostě povzniesť človeka z nejakého otroctva, z veci, kde naozaj sme boli v zlých veciach spútaní, že to, to bola dobrá teória v tej dobe, skutočná ideológia, ktorá išlo o dobrú vec, ale prostě prevrátila sa do zvrátenej polohy, do totálne zvrátenej polohy, kde všetko, čo hlása, tak presný opak robí. A ja akoby ja nechcem odsudzovať prostě voliča progresívneho Slovenska. On z nejakých dôvodov prostě im verí, uznáva ich dobre. Ja tvrdím, že budete mať skúsenosť, sklamete sa, ale dobre, nech, nech tak zaži, zažite si to. Neodsudzoval by som prostě človeka za to, že, že, že volí progresívne Slovensko. Ale za čo vás odsudzujem je to, alebo odsudzujem. Čo, čo ma hnevá, poviem to tak, je to, že vy ako keby nechcete sa zamyslieť naozaj tak úprimne nad tým, že čo sa tu deje. To je to, čo Vočko povedal. Napríklad, aj v případě Slobodného vysača. ja som ti za to vďačný, že si to pripomenul. Zrušený archív relácií. To sa stalo presne v čase, keď teda tu bol, keď tu mali Klondike progresívne sily na Slovensku. Keď sme tu mali tých všetkých faktčekerov, tie task force jednotky, keď sme tu mali tých smatanov, keď tuto godovia behali a, a kaďakí šnídlovia vypisovali a e, Biden bol v Amerike prezidentom. Keď sa to tu všetko proste tam ten, ten Puchovský, uh, e, hoaxy, riešil a nevím čo, všade ste videli prostě agentov, no tak bolo treba prostě nahlasovat, nahlasovat, až nám vyplí prostě vypli nám len tak z ničeho nič z večera do rána niekoľkoročnú prácu v archíve. Ale dobre, a čo tým chcem povedať? A potom sa dostane k moci Trump, Pamätáš si to, ako tam pribehol hneď Zuckerberg a vylial si popol, vysypal si popol na hlavu, že ako bol pod tlakom a musel prostě cenzurovať a že teda uvolní sa tlak. A čuduj sa svete, čo sa stalo? Náš archív bol odblokovaný. Dali sme žiadosť o odblokovanie archívu, za do minúty sme ho mali odblokovaný. Zrazu to išlo tak mi povedzte, ako, ako, ako ja mám s týmto žiť? Ako to mám pochopiť? Ako to mám pochopiť, že tu bola nejaká skupina ľudí, ktorá vás nahlasovala, aby dosiahla to, že vás vypnú, potom sa z toho tešili a potom sa otočia veci a zrazu už môžete. Už je to dovolené. Zuckerberg, Zuckerberg prizná, že musel robiť cenzúru, že ho tlačili do toho. A zrazu už nemusí, tak ho zodblokuje. A ja ochc, ako keby som len jednu vec chcel od vás, že, že prosím vás, ak volte si progresívne Slovensko, verte si tomu, ale buďte, pod, buďte poctiví. Akože buďte poctiví, dobrí, morální ľudia a skutočne sa zamyslíte nad tým, či je toto v poriadku. Či naozaj bolo v poriadku spisovať zoznamy. Veď každému jednému, kto je na tých zoznamoch, ste namalovali terč na chrbát. Nerozumiete tomu, že má terž na chrbte? A keď niekto z toho zoznamu odpadne, tak, ste, tak tí, ktorí ste to podporovali a tešili ste sa z toho, že tie zoznamy vznikajú, tak ste spolovinníkom toho celého. Tak buďte poctiví ľudia a odpovedzte si, že či je toto naozaj správne. Či je správne spisovať zoznamy nejakých trolov proruských, ja, že, kolaboranti, však kolaboranta môžete zastreliť. Kolaborant je niečo, čo prostě robí hrozné veci. Však tu kolaboranti, ako sa tu šibrinkuje slovom, každý je tu ruský kolaborant každý, kdo má nějaký názor, který se ne, nepáči progresivist, tak je kolaborant. Ale že kolaboranta tiež můžu zabiť. A ho zastrelia, tak vy poviete, no, to je tá nenávist spoločnosti. Nie je to tá nenávist spoločnosti, to je presne to, čo ste sem zaviedli. To je presne to. To je presne to, že každý je tu fašista, každý je tu nacista, každý je tu kolaborant. Každý je tu dezolát. Že nějaký Foltin povie, že je dobré, že tyto svine budou a bude okolo nich, teda budou vpadli v, v, v tej informačnej vojne a vybudujeme okolo nich velkou priekopu. To je přesně to to je přesně to, že keď už je to fašista, keď už je to kon, eh, tento konšpirátor, dezolát, keď už je to kolaborant, tak už v podstatě můžete streliť. Veď on je prostě hrô, zlo. No tak, tak, tak někdo sa nájde, kto strelí. A potom vo výsledku, no príde pán Fiala, joj, tak to nemůžeme, my musíme predsa di di diskutovať. Veď chceme diskutovať s vami, ale nediskutujete. Veď nediskutujete, veď nechodíte do relácií, veď, veď sme sem volali ľudí, veď se nikto nepríde. Lebo by nás vraj, vrebo by nás vraj svojou prítomnosťou, ako to povedali, legitimizoval. Tak sem nesmie nikto prísť. Keď sme tu chceli prenášať nejakú konferenciu, kde teda sa kľudne mohlo rozprávať o konšpirátoroch na akademickej pôde, vrajím super, tak si to tu pustíme, nech sa niečo dozvie, tak keď sa že to má byť prenášané v slobodnom vysielači, tak to zrušili. Veď nediskutujete. Veď ste zrušili všetky diskusie. Veď ste tých, ktorí chceli diskutovať, vyhnali na perifériu. A potom sa čudujete, čo sa to stalo, že takáto nenávist tu je. To je nenávist, ktorú ste spôsobili. A ja len chcem ako keby o tých progresivistov, že v poriadku, verte si tejto ideológii, ale buďte poctiví a poctivo si odpovedzte na otázku, či toto všetko, čo sa tu udialo, že či je to naozaj v poriadku. Veď ktorá, akože, čo vyšlo progresívcom? Čo, čo z toho všetkého, čo sa tu zaviedlo, čo vyšlo, mi povedzte? Migrácia. Dobre je. Dobre sme to zvládli. Veď v Ruseli nasadie, museli nasadiť armádu na gengy, už to tam nezvládajú. Tak sme si pomohli? Teraz Green Deal. Dobre, dobre jsme. Tamto vám vypadla elektrika, v Portugalsku sa nesvietilo, blackout, nevím kde. Dobre, funguje nám to. Ako povedzte mi vec, ktorá, ktorú, ktorú zaviedli títo šialenci a ktorá prostě funguje, že ktorá je dobrá. Však všetko sa vám rozsýpa pod rukami. A na konci dňa prostě nevieme, čo sa deje. Nevieme, prostě nevieme príčiny, prečo. No len všetci sa tu nenávidíme, lebo prostě jsme sa z večera do rána asi všetci zbláznili, tak jsme sa začali nenávidieť. No nie. Jako pravda oslobodzuje, budete si muset tu pravdu přiznat. Prostě z progresivismu se stala jedna netolerantná, nebezpečná, odpudivá ideologia, která netoleruje jiný názor. Která jiný názor nechce s ním diskutovat, ale chce ho potrieť. Už len jednu vec, Vlčko, povím a končím. Veď ten Kýr, keď išiel tam prednášať na tú univerzitu, kde ho zastrelili, veď bola spísaná petícia, aby tam nemohol prísť. No kdo ju spisoval? No tí mladí progresivisti, ktorí povedali, že to je proca, predsa v rozpore s hodnotami univerzity pustiť tam takého človeka. Čo je Doriti v rozpore s hodnotami demokracie pustiť tam človeka, ktorý s vami nesúhlasí? Veď to je demokracia. Veď o to má byť demokracia, že ste schopní si vypočuť človeka, ktorý s vami nesúhlasí a budete argumentovať. Ale z nejakého dôvodu sa tu presadila myšlienka, že je správne nediskutovať, že tak Foltinovsky povedané, že týchto treba dať na perifériu spoločnosti. Preca sú to svínek, okolo ktorých treba postaviť tú priekopu. Veď sú to tie svíne, ktoré netreba pustiť na akademickú pôdu. A kde sa má ešte diskutovať slobodne, keď nie je na akademickej pôde? Petíciu spísali. Neviem, koľko tisíc ich tam bolo, aby Kirk neprišiel. Lebo že teda ponovom je to už tak, mezi mládežou progresívnou, progresívnou, že teda ponovom je to už v rozpore s hodnotami Eh, univerzity diskutovat. No. To se můžeš akorát zeptat, k čemu, k čemu je takové univerzitě akademická svoboda. Když jim na ní akademickou svobodu, tak oni se eh, automaticky postaví na zadní. A to velmi. A za mě správně. Proč by se mělo sahat na akademické svobody? Hmm. Jo, protože eh, kde není svoboda, tam není svobodné bádání. A kde není svobodný bádání, tak tam není žádný pokrok. To, to spolu souvisí. A od jak živa souviselo. Ale hy, oni si to vy, vykládají jako, že to je svoboda jenom pro ně a nikoliv pro druhý. Aniž by si připustili jednu zásadní věc, že tak, jak oni se chovají k druhým, tak se druzí budou chovat k ním a že když se kolodějin otočí, tak oni budou, eh, oni se velice snadno můžou stát eh, těmi, kteří budou dole, kteří budou ti utlačovaní a budou proti něm použity stejné metody, jako používali oni proti těm, co byli dole za, za ně, kdy si mysleli, že, eh, že jich se to netýká, že jim podobný osud nehrozí. Zkrátka v Bibli to je tam je, tam je přece psáno, chovejte se k blížnímu své, eh, svému tak, jak chcete, aby on se choval k vám. To je, to je eh, záležitost stará, myslím, že to je starého zákona, že to bude záležitost stará nějaký 4 tisíce let. Už tenkrát to věděli. Co je na tom, co je na tom k nepochopení. Jo. Ne, oni, oni si myslí, že pro ně platí heslo my, ta, my tady budeme na věční časy. Mm. A my v Slovensku dobře víme, že na věční časy už jsme měli být ze Sovětským svazem. Věční časy ještě dávno nenastaly. Není ani Československo, ani Sovětský svaz. Jo? Takže my to heslo známe, ovšem oni si myslí, že, že oni to na, to na ty věční časy mají. A e, nic takového neexistuje. E, kdyby, kdyby studovali přírodní vědy, tak eh, vědí, že jedním ze základních zákonů fyziky je zákon akce a reakce. Že tlak vyvolává protitlak. To, to prostě, ale máme tady Green Deal, který je popíráním eh, přírodních, matematických a fyzikálních zákonů, takže oni popřeli zákon akce, akce a reakce a myslí si, že, bude, eh, že jediné, co v přírodě platí, je jejich akce a nepřijde žádná reakce. Eh, to je prostě... Eh, Borisku, já jsem si naivně myslel, že když v 89. se zbavili komunistů, tak jsme se zbavili eh, totalitářství a, a toho přivlastnění si moci jednou provždy. No a e, za 35 let jsme se dostali někam, kde ani ty komunisti nebyli. Mm. My jsme dneska v režimu, že komunismus, tak jak já jsem ho zažil, zažil já, tak eh, o té nesmírně brutální a tvrdý represe eh, začátkem 50. let, tak postupně ubíral a ubíral, až jsme se dostali skoro eh, na hranici kadárovského gulášového komunismu. No, že, že prostě to byl komunismus, že komunisti to tady všechno řídili. My jsme se na, a my vám pokud možno nebudeme moc mluvit do života. No a dneska je to přesně opačně. Ty jsme se z takový tý, řekněme, bezbřehý svobody po převratu dostali do situace, že nám sem začínají eh, pronikat ti železní nositelé základních práv, který ty šrouby neustále utahují. Hmm. Oni, oni utahují šrouby to je, to je, to je jasný. Jo. Oni, oni přicházejí s tím tlakem, který zažíváme, který, který nesnese, nesnese konfrontaci s jiným názorem a e, východiske, nebo e, za východisko považují cenzuru, za východisko považují e, vytváření seznamů a, a e, hledání nepřátel jejich nálepkování, vytváření takový ty nenávistní atmosféry, E, tak E, to má být, to má být řešení a to má být ta, ta vyšší forma demokracie. Já, já tomu nerozumím. Já jsem prožil 40 let za bolševika. No a e, poslední 20 let se mi, to, se mi ten bolševik čím dál tím častěji vrací. A jak říkám, ten bolševik, ten slábnu. Ten slábnu zůstalo, zůstalo jenom u výkonu moci a dejme tomu u povinných ulitek ale jinak tě nechal na pokoji. Tyhle tě na pokoji nechtějí nechat. Fakt je, že máme větší rací hřiště, než, eh, než jsme měli ve starém režimu. Tam by alternativní rádio nebo nějaký alternativní blok, který by byl v konfrontaci s režimem, prostě by vůbec nebyly možný. To je potřeba říct. Ale na druhé straně nikdo tě nemluvil do toho, čím budeš topit, čím budeš jezdit, eh, jestli Eh, si můžeš dovolit dát hovězí maso a rajskou omáčku, což pro z hlediska eh, skleníkových plynů to nejhorší jídlo, který, který vůbec eh, si můžeš vymyslet. Tak do toho ti nikdo nemluvil. Tyhle, tyhle ti mluví do toho, eh, do toho eh, co budeš jíst, čím budeš jezdit, jestli vůbec, co si máš myslet, to, to teda komunisti taky eh, mluví ti do toho, jak máš vychovávat své děti. Mluví tě do toho, jestli rodina je hodnota nebo ne. Tak kam jsme se to pro Boha dostali? No a jinak mimochodom, <laughs> aj, ta, aj to už přestává platit, že Hm, že teraz ťa aspoň nechajú vysielať, môžeš mať rádiu, že už ani to nebude. Tak nad že už ani toto nebude, že nebudete si tu vysielať, čo chcete. Tyto média zrušíme, přijmeme zákon. Že jak, už nebudou tyto média. Tak už aj to sa začína podobat na dobu minulou. No, aby to teda nebolo len o tom, že tu nezaznie protinázor, tak ja som si predsa len nejaký tuto vytiahol a práve od tých, ktorí už tu zazneli od Chmelára a od od spomínaného Borisa Zalu, europoslanca. Mám dokonca aj zvuk pripravený, lebo títo páni, keby tu vočko s nami sedeli, tak by hlboko nesúhlasili. Chmelár by nám povedal, že budem ho teraz citovať, ultrapravica demagogickým a pre seba typickým spôsobom ignoruje, že politicky motivované násilie nie je v Amerike domenou ľavice, teda progresivistov. Zastrelenie Kirka nasledovalo len krátko po vražde líderky demokratického tábora v parlamente štátu Minnesota a jej manžela a po podpaločskom útoku na dom demokratického guvernéra Pensylvánie. A v apríli člen kirkovej organizácie Turning Point USA spustil palbu na Floridskej štátnej univerzite, pričom zabil dvoch ľudí a piatich zranil. Čiže vůbec to nie je pravda, že by tu progresivizmus niečo burcoval, že pozor, že tu na druhej strane sa dejú strašné veci. No a, no a v podobnom duchu sa nám teraz vyjadrí aj tuto pán Zala. Ja som si vybral aj nejakú štatistiku zo serióznych štatistických údajov zo Spojených štátov amerických a v rokoch 2014 až 2024 76% všetkých násilných trestných činov, ktoré mali politický charakter, boli realizované extrémnou pravicou. Keď som ešte pri tej, pri tej, pri tej štatistike, tak aby som k tým 76% pridal, 19% boli e, plus, 19% boli islamisti. E, predovšetkým islamisti boli na druhom mieste a tí, ktorí boli nejako motivovaní, nejakou formou lavice, ale väčšina to bolo pravdepodobne z Antifa, tvorili 3% zo všetkých násilných politicky motivovaných trestných činov. Takisto by som si celkom kľudne mohol vybrať, aký bol útok nedávno, nedávno na demokratických senátorov, e, priamy fyzický, fyzický útok, ktorý končil ťažkými zraneniami. Čiže za to som na začiatku hneď upozorňoval, že pozerajme sa na to skutočne z dvoch strán a nie okamžite to využívať v prospech môjho svetonázoru. No je to zbytočné takúto situáciu takto postaviť. To je takisto aj keď zobereme atentát na nášho, na nášho premiéra. No veď ten pán, ten pán, ktorý na ňo strieľal, a to už je starší pán, keď sa pozrite na jeho históriu, no to je domotaný pán, ktorý bol každých 5 rokov niekde inde od lavici cez krajinu pravicu k liberálom a potom sa e, e, osobne proti, proti premiérovi bol, bol zameraný. A mohol by som teraz z toho vytiahnuť to, čo je v prospech môjho svetonázoru. Ale na čo? To nič nerieši. No, Vočko, tak čo by si povedal na tieto dva protiargumenty? No, že v, ve Spojených státech je ta nenávist natolik, natolik eh, dneska flagrantní činitel, že si umím představit, že násilí, násilí je na obou stranách a nehodlám ho popírat, ale eh, když teda pan Zala e, zmínil tyhle případy, tak e, kalifornský guvernér, který je v rozporu, e, ve vážném rozporu s Donaldem Trumpem, se nechal slyšet, že bude přijatá eh, určitá legislativa, eh, takže eh, dá pěstí do huby, takže dá těm druhým pěstí do huby. To je autentický výrok současného kalifornského guvernéra. Mimochodem, jeho syn byl velkým stupencem Charlieho Kirka, jo, když už jsme u toho. No a on vyhrožoval fyzickým násilím svým eh, protivníkům. No a současný předseda, předseda Eh, poslaneckého klubu sněmovny reprezentantů za demokratickou stranu. Jméno jsem opět, opět eh, zapomněl. Tak se nechal vyfotit s baseballovou pálkou. A eh, po tou fotografii byl komentář ve smyslu, že si to takhle vyřídí s těma, kteří budou chtít protlačit s sněmovnou reprezentantů nějakou trumpovou legislativu. Takže tak daleko ještě nejsme aby, dejme tomu, eh, u vás eh, Šimečka mladší vzal baseballovou pálku a e, začal vyhrožovat Robertu Ficovi nebo e, komukoliv ostatnímu, e, že teda s tou baseballovou pálkou udělá e, v Národní radě příslušný pořádek, ale to neznamená, že to takhle nebude. Násilí prostě plodí násilí. A když se k tomu chceme, chceme vrátit, tak já si pamatuju atentát na prezidenta Regana. Eh, ten spáchal taky nějaký takovýhle pomatenec jo, eh, z eh, těch liberálních končin. Čili ono to někde, někde začalo a kdo ví, kde to skončí a my se bavíme o tom, aby to neskončilo všeobecnou tragédií. Ještě ještě ty jsi mluvil o tom, že když hledali, eh, že ten střelec záč, tak eh, byl to, začali akcentovat, že to je bílej, bílej muž z tradiční rodiny, dokonce, že je z mormonské rodiny, čili jasný konzervativec. No, to je fakt velký překvapení, že ve státě Utah eh, někdo pochází z mormonské rodiny. Ten stát soustředil všechny mormony, když eh, mormoni byli vykázáni z ostatních, z ostatních států Unie, tak se stáhli do Utahu. A e, to má být důkaz jaké, jakéhosi konzervatismu. Důkazem konzervatismu je, že ho udal e, policii jeho vlastní otec. Jeho rodina prostě, když zjistila, když se tím pochlubil, e, pan syn, co, co velkého udělal, no tak e, rodina to okamžitě nahlásila úřadu. A otec mohl být republikán, e, dělal dokonce v úřadu místního šerifa, jak jsem se dočetl, tak byl to, byl to občan dbalej, e, dbalej zákona a jistě mu přitom nebylo do skoku, když šel udat vlastního syna. Ale e, ten prostě Mormon, jestli tam byl někdo mormon, to byl jeho otec. A zřejmě asi i jeho matka, protože neumím si představit, že on by se rozhodl, ta matka o tom, matka o tom nevěděla. Čili ano, jestli tam někdo jednou jako mormon, to byl jeho otec hmm. a jeho eh, a, jiný. a ten střelec, ten jednal jako progresivistický blázen. Eh, mě jediný, co mě na, na eh, tom progresivismu, nebo respektive tak, jak eh, ho charakterizují většinou ve Spojených státech, co mi vadí a co mi vadilo i u Charlieho Kirka, bylo to, že tam bylo konstatováno progresivismus levice, jo, že tam je mezi tím, mezi tím rovnítko. Já se považuji za levicového člověka, říká konzervativně levicový jog. A mě teda levice není v tom, že chci někomu zakázat názory, že, ho chci, že chci na něj uvalit cenzuru, že, vyzná, že ho chci donutit, aby přísahal na jedinou svatou posvátnou pravdu. Ale eh, levice je pro mě to, když někdo Eh, se stará o to, aby eh, byla, eh, bylo naplněno heslo francouzské revoluce volnost, bratrství a, ne, a rovnost. Ono je to volnost, rovnost, bratrství, ale já jsem vypích nakonec tu rovnost, protože co ti je platný, co ti je platná společnost, kde lidi budou žít v zamljankách, naprostá většina, a pár procent těch nejbohatších budou mít zlatý záchodový prkínka. To, to jako ten stát e, nemůže, nemůže fungovat, e, nemůže přežít. To, to prostě nejde. Jo. Hmm. Musí být, musí být na emancipace, na bohatství společnosti. Tím neříkám bezbřejí, bezbřehý e, přerozdělování, nic takového. Eh, kdo nepracuje, ať nejí a bez práce nejsou koláče. To, je, to, je zlat, to jsou zlatý přísloví mojí babičky a mojí matky. A já na tom nevidím vůbec nic špatného. Prostě kdo nemůže, tak ať se stát o něj postará. Postarejme se my všichni. Kdo No, ja ešte, Ločko, dva, ja prepáč, som nevedel, že ešte pokračuješ, lebo trošku bol výpadok, tak som myslel, že si už skončil, tak ľudne do, dokončí myšlienku ten skončil. Dobre, ja chcem ešte s tebou určite dva okruhy prejsť do konca tejto relácie, lebo to je ešte podstatné. Tie dva okruhy sa týkajú ešte toho, že uh, teraz je taká ako všeobecná eufória, povedal by som v tom eh, konzervatívnom tábore, že, že teda progresivizmus skončí. A potom ešte chcem sa dotknúť toho okruhu, že v Spojených štátoch teda bol vyhlásený, trošku to prehnane ale boj proti progresivizmu. Tak začneme, začnem takým komentárikom z Markera, uh, budem citovať. Môže nás však potešiť, že karta sa obracia, ľudia majú nenávisné progresivistické retoriky plné zuby. Všetci toho máme plné zuby. Množia sa správy, že ľudí, ktorí vraždu Kirka oslavovali, vyhadzujú z práce. Progresívci a ich spojenci už nie sú na výťaznom pochode, ktorý z nich mal urobiť vedúcu silu v spoločnosti, naopak sú v kríze a prechádzajú do defenzívy. Dôvera progresívnych strán a progresívnych médií už nie je len obmedzená, je mizerná, ich ukričaný hysterický tábor sa zmenšuje a dopredu sa derú tí, ktorí mali podľa pôvodných plánov skončiť v izolácii, teda národné a konzervatívne sily. Je to tak v Spojených štátoch, kde demokrati vo voľbách zažili debakel, je to tak v západnej Európe, kde progresívne atlantické kádre vládnu vládnu so žalostne nízkou verejnou podporou. Podobne to vyzerá v Česku. Progresívci a ich neokonzervatívni sluhovia narážajú na vážnu nepríjemnosť a to vie pomaly, že pomaly vychádzajú z módy. Jadro ich tábora už nerastie, naopak zužuje sa, zakopáva sa, je zmetené a radikalizuje sa. Jednou z príčin, prečo novodobí zväzáci vychádzajú z módy je to, že ich pravdy sa ukázali ako bludy. Ich politický a mentálny svet bol krivý, pomílený, chorý, vojny proti terorizmu a za šírenie demokracie nepriniesli viac poriadku, ale viac chaosu a krvi. Vítanie migrantov neprinieslo novú inkluzívnu spoločnosť, ale spoločnosť konfliktov a rozvrat. Zápas za transrodové práva neviedol k novým právam, ale k novým diagnózam a duševným chorobám mladých ľudí. Vojna o Ukrajinu a rozširovanie NATO nevedie po 11 rokoch strategickej porážke Ruska, ale k rozkladu Ukrajiny a k bezpečnosti súčasnej kríze v Európe. Jednoducho plány globalistov na expanziu a nový svetový poriadok padli a ich služobníci, teda a pravdy, sú čoraz viac skrivení vlastnými omylmi, protirečeniami a popieraním reality. Takže, Vočko, môžeme podľa teba smelo hovoriť o tom, že sledujeme porážku progresivizmu, který prostě vychádza z módy, že si ho už tam na západe naozaj zažili do, do sítosti a že teda Podobná vlna, která zachvátila už západ, dorazí časom aj sem k nám. Ešte síce mladí tomu velí, ale že postupně to bude upadať. Myslíš, že tieto komentáre mají v sebe kus pravdivosti, alebo je to skôr také, že, že prianie je otcom myšlienky? Já se obávám, že, že B je správně. a konec velice brzo se o tom budeme moc přesvědčit. Nikoliv v České republice, tam podle všech, eh, podle všech ukazatelů pokud do toho nevstoupí naprosto brutálním způsobem ústavní soud. Podle všech, eh, podle všech ukazatelů by Fiala měl jít, ale u vás se blíží termín parlamentních voleb a co si lidé myslí, to eh, ty víš lepší než já. Ty jsi, ty jsi na Slovensku, já ne. A v Americe příští rok, eh, pokud vím, tak budou takzvané polčasové volby. Kdy se bude převolovat jedna třetina Senátu a celá sněmovna reprezentantů. Já jsem velmi zvědavý, jak tyhle poločasové volby dopadnou, protože eh, železným pravidlem bývá, že prezidentská strana eh, je prohrála. Jo, protože už je tam nějaký rozčarování z toho, jak ten prezident to ty dva roky vedl, eh, je proti němu mobilizace, No a e, uvidíme, jak dopadnou ve Spojených státech polčasové volby. Pokud by, pokud by Donald Trump a republikáni posílili, tak by byl e, ochoten e, korigovat svůj názor. Pokud u vás na Slovensku by znova vyhrál volby Smer a strany kolem něj a byli schopni e, utvořit znovu vládní většinu, všem tak, aby tam nebyly, nebyly eh, různí huliakové a eh, ty, kteří jsou na Ministerstvu pro místní rozvoj, prostě tyhle, tyhle podivní politici, když to, když to řeknu, tak pokud by tam, eh, pokud by vznikla eh, použitelná vládní většina, která by fungovala, tak bych řekl ano, karta se obrací. No, ale já eh, velký optimista nejsem ani v jednom ani v jednom případě. A e, ten, kdo psal ten komentář v Markru, tak říká, oni se zakopávají. Ten e, progresivismus nekončí. Ten je hluboce zakořeněný, jenom momentálně byl poražený. Teďko prohrál několik bitev za sebou, ale nezmizel a nezmizí. Hmm. A bude fungovat v ještě Eh, ostřejší a konfrontačnější podobě. To, to prostě tak je, jo. Nezmizí a ten vítězný pochod, já ho zatím, já ho zatím nevidím, protože vem si v západní Evropě eh, nikde, až no vlastně nikde nepřevzala ta eh, konzervativní eh, síla ve společnosti, nepřevzala vládu kde se povedlo zatím, zatím vždycky vyblokovat. Čili nevidím to hmm. a velmi se, velmi se bojím, co bude. Ale už jsme o tom mluvili a ty si to dneska znovu zopakoval. Není žádný problém, který existoval, který by ti, ti vždycky a jedině správní v, v uplynulých 15 letech dokázali vyřešit. Dokonce ani umělé problémy, které, které vytvořili oni sami. Nedokázali je vyšet, e, eh, jako e, zvládnout, když se problémy doopravdy staly. Jo, samonaplňující proroctví. Čili nemají za sebou žádné výsledky. Společnost je ve stále větším rozvratu. Státy jsou stále zadluženější. E, což je pro mě smrtící koktejl a to se prostě musí někde, musí někde projevit. Pomaličky končím, ale ešte teda ten, ten posledný okruh pre mňa veľmi dôležitý je ten, že teda niečo sa začalo diať v Spojených štátoch amerických. Americký prezident Trump oznámil nové opatrenia proti extremistickým ľavicovým skupinám, tak kľudne ich nazvime progresivisti v souvislosti s vraždou konzervatívneho aktivistu. Na ich základe by hnutie antifalom malo byť označené za teroristickú organizáciu. Hovorí Trump, budem tiež dôrazne odporúčať, aby tí, ktorí financujú Antifu, boli dôkladne vyšetrovaní v súlade s najvyššími právnymi normami a postupmi. Vyhlásenie amerického prezidenta prichádza potom, ako Bielý dom v stredu oznámil, že pripravuje výkonné nariadenie o politickom násilí a nenávisných právoch. Minister zahraničných vecí Rubio zároveň oznámil, že Spojené štáty zrušia a odmietnú udeliť víza ľuďom, ktorí oslavujú zabitie Charlieho Kirka. Následky vraždy majú presah už aj do kultúrnej roviny. Americká televízna stanica ABC pozastavila vysielanie nočnej show Jimmyho Kimela na neurčito. Spravila tak potom, ako moderátor v relácii naznačil, že podozrivý z vraždy Kirka môže byť protrampovský republikán. No a teraz je tam akože vzbúra hercov, píše Denny Gen, že skupiny bojujúce za slobodu právu omeleckého vyjadrovania rozhodnutie ABC odsúdili ako zbabelé negatívnu reakciu, to vyvolá aj medzi hercami a herečkami, ktorí z kroku televízie vinia amerického prezidenta, no proste búria sa, nepáči sa im to. A J.D. Vance im na to hovorí, ak ste ten typ človeka, ktorý si myslí, že Charlie Kirk bol oprávnene zavraždený, niekedy s tým vláda nemôže nič urobiť, ale viete, čo môže? To je občianská spoločnosť a ja sa teším, že vidím všetkých týchto ľudí, ktorí vstávajú a hovoria, áno, máme slobodu prejavu a áno, máme slobodnú debatu, ale ak oslavujete smrť mladého oca, mali by ste za to niesť nejaké následky. No a chcem sa ťa, Vočko, spýtať, že ako to ty teda vnímaš, že či je to, čo teraz vlastne Trump robí, aj teda s J.D. Vanceom, aj ten vôbec ten argument, ktorý teda na, nakoniec od Vansa zaznel, či s týmto souhlasíš, alebo by si tu dvíhal varovný prst? No, tak mi se to moc nelíbí, abych pravdu řekl. Mm. Mně se to moc nelíbí. To, tohle je zase. Já se snažím na podobné věci. Z druhé strany, kdyby se to stalo mně, jo, ten, kdo, ten, kdo má v ruce ten klacek, tak ve svatém rozhořčení tím klackem mává. A neuvědomuje si, že se může dostat do opačné pozice, kdy ten klacek bude mávat nad ním. Nikoliv, že on ním bude mávat, ale bude máváno nad ním. Ale zastavím se u těch herců, Borisku. Konec konců, vy tohle stejnou zkušenost máte ze Slovenska, z, když se děly změny eh, ve veřejnoprávní televizi. No, tak jste si zažili a zažíváte to tež. Hmm. Nebo v Markíze tuším. Jo. No, ale je tam eh, herci zrušili v ABC, zrušili tomu komikovi show a herci se postavili na jeho stranu a, a protestují. Přece tak, eh, i když protestují, tak ten protest můžou přece dotáhnout do eh, bodu, který bude naprosto zřejmý a jasný, flagrantní. Ten bod zní, APC se, pro, se provinila proti zásadám svobody projevu. Já s tím nesouhlasím. A pro tuhle televizi už nikdy nebudu a nechci dělat. Ať to ty herci řeknou, ať to vyhlásí a pak budou moc být za morální autority. Ale jestliže oni dál jako pro ABC dělají a dá se účastní castingu a dál chtějí, aby by dostávali zakázky od ABC. Tak jak je to zní? je to zní jako obrovský pokrytec. Hmm. Jednak to a jednak by som povedal, a zase sa vrátím k tomu, že he, No, no vyzerá to tak, že vlastná medicína nechutí, ale keď sa to dialo iným, tak ste no boli ticho. Ja poviem len príklad zo Slovenska, však teraz vyhodili e, tohto komika, z, z, z televízie, vidím na Slovensku medzi progresívcami je poplach. Napríklad taký bývalý poradca bývalej prezidentky Čaputovej progresívec Goda je veľmi, je veľmi šokovaný z toho, čo sa deje v Amerike. Že aká, aká strašná vec, že vyhodili prostě komika iba za to, že si povedal svoj názor. To no tak by som pánovi Godovi povedal, kde ste boli v čase, keď vyhadzovali z televízie teatry Anku Žitnú, pretože si dovolila urobiť rozhovor s Jeffrey Sachsom Veď sa to dialo. Veď tu vyhadzovali ľudí z televízií. Veď tu končili ľudia preto, čo sa teraz stalo tuto nejakému komikovi, tak v minulosti takto končili iní. Kde ste boli vtedy? A zistíme, že vtedy ste to podporovali. Vtedy ste, zase poviem tak, progresívci, že ste vtedy tomu tlieskali. Keď sa to teraz deje vám, na vašej strane, tak ste z toho frustrovaní. A teraz ja zámerne som sa ťa, Vlčko, spýtal na to, že, že čo si myslíš o týchto protiopatreniach, ktoré teraz Trump roz, rozbehol a ja som ti vďačný akože naozaj za to, že si to takto povedal, že nemáš z toho radosť, lebo to je, to je správny postoj. Ja, začínali sme pálešom, skončíme pálešom krátkým, iba 50 sekundovým, ale povie všetko podstatné. A tam ešte potom už naozaj sa budeme pomaličky lučiť, ale toto chcem, aby zaznelo. A Toto máme na pamäti. Ja aj nad tým konzervatívcom hovorím, že počíte, čo vy tu nariekate, že ste mimo politicky. Ja vám zaručujem, že zvíťazíte. To je isté, že konzervativizmus zvíťazí. Teraz bude mať vietor v plachet, lebo im ho progresívci naháňajú. To je úplný výchor. To je uragan, čo naháňajú do plachet konzervatívcom. A vy sa nestarajte o to, že či zvíťazí konzervativizmus, ale či vy budete pri tom keď zvíťazí. Hmm. Alebo nejaký, nejaký primitívny ľudia, ktorí z toho urobia taký Vom Či vy, kresťania, budete pritom slušní ľudia, hmm. či to vy budete riadiť, či, či vy dozriete na, na to, aby to bolo jak nejako slušne, múdro urobené, alebo bude konzervativizmus, z ktorého nám bude tak zle, za chvíľu, že budeme nič iné nerobiť, len bojovať proti konzervativizmu. Mm. Veď také doby sa periodicky prostě striedajú. Čiže, aby sme sa pochopili na záver, my tu sme dnes večer veľmi kritickí progresívcom, podľa mňa to počuť, z nejakých konkrétnych dôvodov to tvrdíme. Pre nejaké konkrétne dôvody, pre konkrétne skúsenosti ale zároveň hovoríme celkom vážne, že, že, že dávajte si pozor na to, že aby sa to zase <laughs> neudialo, že sa vám to preklopí do iného extrému a za chvíľu budeme sa tešiť, že, že progresivizmus bol porazený, teraz skončil, prišli, prišiel konzervativizmus a bude to na nevydržanie, bude to ešte horšie ako s tým, ako s tým progresivizmom. A to si dovolím povedať, že to, čo sa teraz v Spojených štátoch amerických rozbieha, tak mám pocit, že to presne k tomuto to bude smerovať. A to je to poctivé, čo vám chcem povedať na záver. Že poctivé je povedať, že bolo nesprávne vyhodiť tú Anku Žitnú z teatrojky preto, lebo tam nemala oponenta vraj, ktorý bol potrebný strašne k tomu Jeffreymu Sachsovi. Ale rovnako je poctivé povedať, že tu nemá nejakého Kamala, či jak sa volá tam ten komik vyhadzovať len preto, lebo si dovolil s niečím nesúhlasiť. Toto je poctivé. A nie je to, že Žitnú si nevšimnete, ale tento vám vadí, keď ho vyhodili. Čiže to je poctivý toto je poctivý postoj, že za na to pozeráte bez ohľadu na to, či to robia progresívci alebo to robia kon konzervatívci. A agro, ak sa teraz rozbieha konzervatívny tábor do niečoho, čo môže skončiť fanaticky, tak to treba predtým varovať. A nie je preto, že sa teraz budem tešiť z toho, že bol progresivizmus porazený, tak nech teraz sa deje, čo sa deje. Chvála pánu Bohu, aspoň tu bude poriadok, tak nech to tam riadne ten Trump zoseká. No tak teda si dovolím povedať aj za teba, Vočko, že predtým to teda my z relácie Hodina Vlka varujeme. Hm. Tak to som chcel, aby, aby zaznelo v závere tejto relácie. Nebolo vočko, nebolo vočko v podstate už na, za, na začiatku tejto relácie, lebo vedel som, že si všetkými týmito okruhami prejdeme. Bolo mi jasné, že do tej druhej témy tam sa naozaj dnes už nestihneme zahryznúť, ale možno to ani nevadí. Nie preto, že by to nebola dôležitá téma, ale mm, ja si myslím, že však nie je všetkým dňom koniec možno bude nejaký vývoj v tom, dostaneme sa k tomu o týždeň, uvidíme, ako sa veci vyvinú. V každom prípade, ja som veľmi ti vďačný za dve veci, jednak, že sme teda ostali pri tejto téme, že sme ju teda poobracali zo všetkých možných strán a vďačný som ti aj za to, za to obohatenie, že sa ti <laughs> teda podarilo toho tvojho vnucha na úvod na úvod tejto relácie teda zohnať, že si ho predsa len ukecal, lebo všimol som si, že aj v mailoch to ľudia eh, pozitívne ohodnotili. A keď už tie maily spomínam, tak je jasné, že teda dnes, ako ste sami počuli, sme sa k ním nedostali, ale nevadí, lebo v útorok v štandardnom čase o tej 9. hodine ráno. Ja teda dodávam, ak sa nič neudeje zásadné, tak e, vaše maily vybavíme. No, tak toľko z mojej strany na dnes, Vlčko. Dobře, já e, hned skončím taky, ale musím se zmínit o jednom mailu, který mi přišel během vysílání kde mi píše posluchač, náš posluchač a čtenář posy, že to, co já jsem měl s mým vnukem, tak on si zažil přesně stejně se svým synem, taky 16 lety. čili Charlie Kirk je doopravdy fenomén a zřejmě celosvět, nebo aspoň fenomén kolektivního západu napříč, napříč zeměma pro určitou věkovou skupinu. Neznám neznám nikoho z progresivistů, kdo by, i když teda neznám, eh, byla Greta, a eh, ta měla teda širší publikum, mm. ale nikdo z nás si nemyslel, že by mohl být konzervativec, který by dosáhl něčeho podobného jako Greta. No se to stalo. Takže tím bych skončil. Polísku děkuji ti. Eh, děkuji všem našim věrným posluchačkám a posluchačům svobodného vysílače hodiny vlka, bez ohledu na to, kde na země kouly jsou, za přízeň, kterou nám věnují a snad jsme je dneska nenudili. A maily vyřídíme příští úterý čestný vlčík. <laughs> Dobrou noc. <laughs> Dobrou noc. Vlkovi do Plzne, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu KOSA. A ja už teda len dodám, že ešte k tým mailom, to, to čo napokon viete, ale však ak prípadne nejaký nový posluchač, ktorý by povedzme nevedel, no už tak e, vec sa má tak, že my budeme čítať všetky tie maily, ktoré nám prišli dnes večer do relácie, ale plus aj tie, které případně prídu počas víkendu, lebo počítáme s tým, že můžete si tuto reláciu pustiť už potom počas víkendu aj, aj zo záznamu, z archívu. Takže ak budete mať chud napísať nám, eh, či už teda otázku, alebo nejaký názor k tomu, čo tu dnes večer zaznělo. som vlastně ani nepovedal ty mailové adresy, tak aspoň takto záver závere studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo nám můžete ešte stále aj počas víkendu písať